Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد barcha mahluqotlarning butun borliqning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. U mehribon va rahimlidir. Barcha insonlarning taqdiri uning qo'lidadir. Va u zot o'zi yaratgan barcha mahluqotlarini o'zi nazorat qilib turguvchidir. Biz u zotdan najot so'raymiz va uning o'ziga istig'for aytamiz. Zero u halok qilishni xohlagan bandasini hech kim najotga boshlay olmaydi. va albatta o'zi najot berishni istagan bandasini hech kim halok qila olmaydi. Anbiyolar imomi bo'lgan Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Durud va rahmatlar yog'ilsin. U zotning ahli oilasiga, ashoblariga va u zotga ergashib xayrli amallar qilib o'tgan zotlarga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Alloh taolo bizni ham ana shu mu'min insonlar bilan oxiratda birga qilsin va hayot u dunyoda ham faqat solih insonlarga hamroq qilsin. Assalomu alaykum. Hijrat va jihad hayotini tanlagan va ana shu hijrat va jihad hayotida mashaqqat chekkan dindoshlar Jumadan jumagacha deb nomlangan dasturimizni doimiy muxlis va muxlisalari Bugun yana Allohning fazli bilan g'oyibona iymonlashishga muvaffaq bo'ldik. Buning uchun mehribon Robbimizga hamdlar aytamiz. Assalomu alaykum iymon ahlidan bo'lgan aka-uka, opa-singillar. Yangi juma tongida yangi juma dasturimizni tinglashga shay bo'lib turgan dindoshlar. Barchangizga xush kayfiyat tilab, navbatdagi juma dasturimizni boshlaymiz. Ushbu dasturimiz siz u bizning dinimiz va dunyoyimiz uchun manfaatli bo'lishini so'rab, Alloh taologa duo qilamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohning yo'lida jarohatlangan har bir majruh qiyomat kunida jarohatidan qon oqib turgan holatda keladi. Jarohatining rangi qonning rangida va hidi mushk anbar hidi kabi bo'ladi. Muttafaqun alayh. muos ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Musulmon kishilardan kim Allohning yo'lida bir tuyani sog'ish miqdorida jang qilsa, unga jannat vojib bo'ladi. Va kimki Allohning yo'lida jarohatlansa yoki biror musibat bilan musibatlansa, ana o'sha jarohat va musibat qiyomat kunida bo'lgan kunidan ko'ra ziyodaroq bo'lib keladi. Uning rangi zafaron rangida va hidi mushk anbar hidi kabi bo'ladi. Imom Abu Dovud va Termiziy rivoyati Allohning yo'lida azor aziyat chekish har kimga ham nasib etavermasa-da, uning mazasini his qilishni har kim ham bilavermaydi. Kimdir Alloh yo'lida jihad qilib jarohat yetishi va ana shu jarohat ortidan keladigan ajr mukofotga intilsa, yana kimdir jarohat yetishidan yoki ajali yetib dunyodan ajrab qolishidan qo'rqib Alloh yo'lida jihad qilishdan bosh tortadi. Mujohidlar haybatli va jur'atli bo'ladi. Kizi kelganda haq so'zni har kimning oldida qo'rqmay ayta oladi va hayoti davomida doimo xotirjam yashaydi. Qachon ajal kelib qolishi uni qiziqtirmaydi. Muhimi uning niyati xolis bo'lsa bas. Jihoddan mahrum bo'lganlar esa doimo xafta yashaydilar. Hayoti dunyoda kofirlarning tazih tahdididan xafta bo'lsa, Dunyodan o'tganda, Allohning oldiga borganda, jihoddan qolgani uchun qanday javob berishini xavotirda yashaydi. Alloh taolo siz va bizning qilgan jihodlarimizni qabul etsin va jihodga intilgan dindoshlarimizni ham ushbu ne'matga erishtirsin. Alloh taolo barchamizni xayrli oqibat bilan siylasin.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 أمرنا رشدا Cumadan cumagacha dasturimizda o'rin أوليان موزولاردان النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Siffin kuni menga va otamga qarshi qitol qilishga seni nima majbur qildi? Allohga qasamki, otam mendan yaxshi edi. Ustoz Shayx Yosir da'vatlarining davomi. د رخصت او د عزمت خبره هغه وخت مطرح کیږي چې سړی فعالیت اکراه menga ba'zi kishilar aytadiki mavlai sohib siz faqat azimat yo'liga yurishni gapirasiz Uyg'ur tilidagi darslikning davomi. Biz ummat islom yurak kesili bilan jon talashib turgan yerda biz badanlarimizning sirtqi teri kasallarini davolash bilan mashg'ul bo'lsak bo'lmaydi birodarlar. Alloh yo'lida hijrat va jihodga chiqolmay ikkilanib turganlar diqqatiga. va ma hiya avra va onlar uylari xatarda emas. In yuriduna illa firara, magaram onlar jangdan qochishlikni xohlayaptilar. Mujohid birodarlarimiz boshidan o'tgan qissalardan tinglaymiz. Shunaqa yaqin o'tiribmiz-ku, faqat men ular tarafga qarab o'tiribman, zarur aka ular bas bu tarafga qarab o'tiribdi. Endi qatib turganiga sababdan burilib qarasa ular sezib qoladi qimirlasa. shuncha o'n kishi qimirlamay turgandi shuningdek mintaqa va jahon xabarlari imom husayn imom husayn roziyallohu anhu akalarining vafotlaridan keyin Madinada istiqomat qilishni davom ettirdilar. U kishining obro'lari katta edi. hamma hurmatlarini qilar edi. Hatto ba'zi otalariga qarshi ishlarda qatnashgan kishilar uzr ham aytar edi. Imom Tabaroni Rajo ibn Robiyadan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida edim, birdan Husayn ibn Ali radhiyallohu anhu o'tib qoldi va salom berdi. Qavm u kishiga alik oldi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu sukut saqladi. Ibn Amr Qavm jim bo'lganidan keyin ovozini ko'tarib, "Va alaykassalamu va rahmatullohi va barakatuh" dedi-da, oldidagilarga qarab, "Sizlarga yer ahli ichidan osmon ahli uchun eng mahbub zot haqida xabar beraymi? U manavi o'tib ketgan. Allohga qasamki, Siffin kechalardan beri men unga bir og'iz so'zlaganim yo'q. U menga bir og'iz so'zlagani yo'q. Allohga qasamki, uning mendan rozi bo'lmog'i men uchun Uhud tog'icha tillon bo'lganidan afzal dedi. Shunda Abu Said radhiyallohu anhu unga undoq bo'lsa uning oldiga bormaysanmi dedi. To'g'ri aytasan dedi u. Ikkovlari borishga ahdlashishdi. Men ham ular bilan birga bordim. Abu Said izin so'radi. Bas unga izin berdi. Biz ichkariga kirdik. U Ibn Amrga ham izin so'radi. Izin bermaganiga qo'ymadi. Oxiri Husayn unga ham izin berdi. U ham kirdi. Uning kirganini ko'rganda, o'tirgan holida Husaynning yonidan joy bo'shatdi. Husayn uning yoniga surilib oldi. Ibn Amr o'tirmay tik turaverdi. Bu holni ko'rgandan keyin Abu Saidning yonini bo'shatib, unga joy ochdi. U ikkovlarining orasiga o'tirdi. Keyin Abu Said bo'lib o'tgan gapni aytdi. Shunda u Shundoqmi ey Ibn Amr, mening yer ahli ichida osmon ahli uchun eng mahbub ekanimni bilasanmi dedi. Shundoq Ka'baning Robbisiga qasamki, albatta sen yer ahli ichida osmon ahli uchun eng mahbub zotsan dedi u. Siffin kuni menga va otamga qarshi qitol qilishga seni nima majbur qildi? Allohga qasamki, otam mendan yaxshi edi, dedi. To'g'ri, Lekin Amr mening ustimdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qilib, Abdullah kunduzi roza tutib, kechasini bedor o'tkazadi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga namoz ham o'qi, uxlagin ham, og'zing ochiq ham yur va amrga itoat qil dedilar. Siffin kuni bo'lganda u menga qasam ichib turib oldi. Allohga qasamki, men ularning qorasini ko'paytirmadim. Ular uchun qilich chopmadim. Nayza ham sanchmadim va o'q ham otmadim, dedi. Shunda Husayn Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan narsada maxluqqa itoat qilish yo'qligini bilmasmiding? dedi. Bilardim, dedi u. Keyin u uzrni qabul qilgandek bo'ldi. 60-hijriy sanada xalifa Muaviya ibn Abu Sufyon vafot etib, o'rniga o'g'li Yazidni xalifa qilib qoldirdi. Shom ahli unga bay'at qildilar. So'ngra Yazid Madinaga o'ziga bay'at olish uchun odam yubordi. Imom Husayn radhiyallohu anhu va Abdullah ibn Zubayr unga bay'at qilishdan bosh tortdilar va o'sha kechasi Madinai Munawvaradan chiqib Makka mukarrama tomon yo'l oldilar. Muaviyaning zamonidayoq Iroq ahli Imom Husayn radhiyallohu anhu ga maktub yozib, o'zlari tomon chorlashar va xalifalikni talab qilishga undashar edilar. Yazidga bay'at qilinganidan keyin Imom Husayn radhiyallohu anhu ning fikrlari bir yerda to'xtamay uzoq o'yladilar. Bir joylarda turmoqchi bo'ldilar, bir Iroq ahli tomon yurmoqchi bo'ldilar. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu u kishini Iroqqa borishlari tarafdori bo'lsa, Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhu ularni rad qildilar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu sen chiqma, Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dunyo yoki oxiratni tanlash ixtiyorini qo'yganda oxiratni ixtiyor qilganlar. Sen u zotning bir bo'lagisan, sen dunyoga noil bo'lmaysan, dedilar. U kishini quchoqlab, yig'lab xayrlashdilar. Keyinchalik ham Ibn Umar radhiyallahu anhu Husayn bizga g'olib chiqqan edi deb yurar edilar. Imom Husayn radhiyallahu anhu Makka da ekanliklarini bilib Makka ahli ham, umrachilar ham u zotning ziyoratiga kelar edilar. Tabiiyki bo'layotgan ishlardan gap so'z ham bo'lar edi. Ba'zilar u kishini Yazidga qarshi chiqishga ham undar edilar. Iroqdagi shiyalar boshliqlari Sulaymon ibn Sard al-Xuzoyinikida to'planishib, Imom Husayn radhiyallohu anhu ga maktub yozib, u kishiga bay'at qilishga va'da berishdilar. Ular 150 sahifacha maktub yozdilar. Imom Husayn radhiyallahu anhu ularning maktubini olgach, quyidagi maktubni yozdilar. Amma ba'd. Sizlar qasd qilgan narsani fahmladim. Men sizlarga o'z inim amakivachcham va ahli baytim ichida ishonchli odamim bo'lmish Muslim ibn Aqilni yubordim. Men unga sizning ishingiz, fikringiz va holingiz haqida menga maktub yozishini amr qildim. Agar sizning ko'pchiligingizning aqllilaringizning fikri menga yuborgan elchilaringiz keltirgan narsaga jamlangan bo'lsa, inshaalloh tezda oldingizga boraman. Umrim ila qasamki, imom faqatgina kitobga amal qiluvchi, adolat ila turuvchi, haq dinni diyonat tutuvchi xolos. Vassalom. So'ngra Husayn radhiyallohu anhu Muslim ibn Aqilni chaqirib Kufa tomon yubordilar. O'sha paytda Kufaning amiri Nomon ibn Bashir Ansori edi. Odamlari uning oldiga kelib, o'z gaplarini gapira boshladilar. Bundan xabardor bo'lganidan keyin Nomon minbarga chiqib xutba qildi. Amma ba'd. Fitnaga va tafriqaga shoshilmanglar, chunki bu ikki narsa odamlarning halok bo'lishiga, qonlarning to'kilishiga va mollarning talanishiga sabab bo'ladi, dedi. Nomon ibn Bashir halim, obid va tinchlikni yaxshi ko'radigan odam edi. U yana quyidagilarni aytdi: Men faqat o'zimga qarshi urush qilganlar bilan urush qilaman xolos. Men sizning uyqudagingizni uyg'otmayman. Sizlarga tegajonlik qilmayman. Gumon va tuhmat bilan ushlamayman. Ammo va'dangizda turmasangiz, bay'atingizni buzsangiz va imomingizga xilof qilsangiz, Allohga qasamki, agar sizdan menga birorta yordam beruvchi bo'lmasa ham, o'zim hammangizni chopaman. Sizlarning ichingizda haqni biluvchilar botilga yuruvchilardan ko'p bo'lsa kerak degan umiddaman, dedi. Shunda Bani Umayyaning tarafdori bo'lgan bir odam o'rnidan turib, "Sen aytgan narsa bilan ish bitmaydi. Bu zaif holning gapi", dedi. Allohning toatida zaif hol bo'lganim men uchun Allohning ma'siyatida aziz bo'lganimdan ko'ra yaxshiroq, dedi. Haligi odam Yazidga xat yozib, Muslim ibn Aqilni kelgani, odamlar unga bay'at qilganini bildirdi va agar Kofa seniki bo'lishini istasang, unga bir kuchli kishini yubor. U sening amringni o'tkazsin va dushmanlaringga qarshi sen qilgan ishni qilsin. Nomon zaif yoki o'zini zaiflikka soladigan odam deb yozdi. Yazid Nomonni bo'shatib, o'rniga Basra amiri Ubaydulloh ibn Ziyodni yubordi. uni ikki viloyatga vali qildi va Muslim ibn Aqilni tutib o'ldirishni yoki surgun qilishni buyurdi. Ibn Ziyod Kofaga kelib, odamlarga quyidagi xutbani qildi. Amma ba'd, albatta mu'minlarning amiri meni sizning shahringizga, chegarangizga va o'ljangizga vali qildi. U kishi meni mazlumingizga insof qilishga, mahrumingizga ato berishga Quloq osib itoat qiladiganlaringizga yaxshilik qilishga, ishonchsiz va osiy bo'lganlaringizga shiddatli bo'lishga amr qildi. Men siz haqqingizda u kishining amriga itoat qilaman, ahdini joriy qilaman. Men sizning yaxshingizga otadek bo'laman. Men sizning itoatkoringizga tug'ishgan akadek bo'laman. Kim amrimni tark qilsa va ahdimga xilof qilsa, qilichim va qamchim o'shaning boshida o'ynaydi. har bir odam o'zini bilsin, dedi. So'ngra u boshliqlarni va odamlarni qattiq tutdi. Ularga menga g'ariblar haqida ichingizdagi mu'minlarning Amerika qarshilar, xavorijlar va xilofu tafriqani istaydigan shubhachilar haqida yozib beringlar. Kim yozib bersa, javobgarlikdan xoli bo'ladi. Kim yozib bermasa, o'z qaramog'idagilarni o'zi tiyib olsin. Ulardan biror kishi bizga xilof qilmasin. birortasi qarshi chiqmasin. Kim buni qilmasa, bizning zimmamizda emas. Uning qoni va moli halol. Qaysi boshliqning odamlari ichida mu'minlarning amiriga qarshi odam bo'la turib bizga bildirmasa, o'z hovlisining darvozasiga osiladi. Uning mintaqasi atodan mahrum bo'ladi, dedi. Muslim ibn Aqil ibn Ziyodning bu gaplarini eshitdi va Xoni ibn Urva al-Murodiyning himoyasini so'radi. U uni o'z himoyasiga oldi. Guruhlari uning oldiga borib turdilar. Ibni ziyotga buning xabar yetganda Xoni ibni Urva al-Murodiyni chaqirib, E Xoni, hovlingda mumillarning Ameriga qarshi nima ishlar bo'layotir? Muslimni olib kelib, hovlingi kiritibsan, unga siloh va sipoh jamla beribsan. Bular maxfiy qoladi deb o'ylabsan." dedi. Xoni inkor qila olmadi. Ibn Ziyod undan Muslimni topshirishni talab qildi. U or-nomusdan qo'rqib bosh tortdi. Ibn Ziyod uni kaltaklatib qamab qo'ydi. Bu xabar Muslim ibn Aqilga yetib borganda o'zlari kelishib olgan shiyorni aytib nido qildi. Unga 18 ming kishi bay'at qilgan bo'lib, ulardan 4 mingi hovli atrofida turgan edilar. Nidodan keyin ko'p odam to'plandi. Muslim ularni kurashga tayyorladi. va qasr tomon yurish boshladi. Ular kelib qasrni o'rab oldilar. Masjid, bozor va atrof odamlarga to'lib ketdi. Ibn Ziyod bilan 30 ta mirshab, 20 ta qo'riqchi, ahli bayt va xizmatchilari bor edi xolos. Odamlarning obro'lilari uning oldiga kela boshladilar. U Kasir ibn Shihob al-Horisini chaqirib, o'ziga itoat qiladiganlarni to'plab, musulmonning odamlarini qo'rqitib, undan aynitishni topshirdi. So'ngra u Muhammad ibn Ash'asga o'z qabiladoshlarini olib chiqib, omonlik bayrog'i tikib, kim o'shani ostiga kelsa, omon qolishini bildirdi. Boshqa ashroflarga ham xuddi shunday qilishni amr qildi. Ibn Ziyod ba'zi ashroflarni o'zi bilan birga turishlarini talab qildi. Shundoq qilib, odamlarni tashviqot qilish boshlandi. Bu tadbirlardan keyin odamlar asta-sekin tarqala boshladilar. Muslim ibn Aqil bilan masjid ichida 30 kishi qoldi xolos. So'ngra u berkini boldi. Ibn Ziyod uning berkingan joyini aniqlab, Muhammad ibn Ash'asga uni tutib kelishni buyurdi. U amrni bajardi. Yo'lda kelayotib, Muslim Muhammad ibn Ash'asga menga omonlik berishdan ojizligingni bilib turibman. Husaynga odam yuborib, mening holimdan xabar berishga, uning ahli bayti ila qaytarishga Kofa ahlining gaplariga uchmaslikka, ular otasiga xiyonat qilgan odamlar ekanini aytishga imkoning bormi dedi. Muhammad ibn Ash'as uning aytganlarini qildi. Muslim keltirilganida Ibn Ziyod uni qatl qildi. Keyin Xoni ibn Urva al-Murodini ham qatl qildi. Imom Husayn radhiyallohu anhu Kofa tomon yurmoqchi bo'lib turganlarida huzurlariga Amr ibn Abdurrahman ibn Xoris ibn Hisham kelib, menga Iroqqa bormoqchi ekaning haqida xabar yetdi. Meni sening amirlari, omillari va baytul mollari bor yurtga borishing xavfga soladi. Odamlar dirham va dinorning bandalaridir. Men senga yordamni va'da qilganlar senga qarshi qital qilib qolishlaridan qo'rqaman, dedi. Imom Husayn radhiyallahu anhu unga yaxshi muomala qilib qaytardilar. So'ngra Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kelib, odamlarni Iroqqa bormoqchi ekaning dahshatga solmoqda. Aytchi, Nima qilmoqchisan o'zi? dedi. Ushbu 2 kun ichida yurishga azmo qaror qildim, dedilar. Husayn radhiyallahu anhu. Undoq qilishdan seni Allohning o'zi asrasin. Senga Allohning rahmati bo'lsin. Sen menga aytchi, sen amirlarni o'ldirib, yurtlarini boshini tutib, dushmanlarni haydagan qavmning oldiga bormoqchimisan? Men ular seni aldashlardan, yolg'onchi qilishlardan, senga xilof ish qilishlardan, seni tashlab qochishlardan, senga qarshi chiqishlardan va ashaddiy dushman bo'lishlardan qo'rqaman, dedi Abdulloh ibn Abbos. Husayn radhiyallohu anhu bu gapga javoban men Allohga istixora qilaman. Keyin nima bo'lishiga nazar solaman dedilar. Ertasiga Abdulloh ibn Abbos yana qaytib kelib, "Ey amakivachcham, shuncha sabr qilay deb urinsam ham sabr qila olmayapman. Shu yo'nalishda ketaversang halok bo'lib, tomiring qurishidan qo'rqmoqdaman. Axir Iroq ahli xiyonatkor qavm, ularga zinhor yaqinlashma, ushbu yurtda turaver. Axir sen Hijoz ahlining sayyidisan. Agar Iroq ahli o'zlari da'vo qilayotganlaridek seni xohlaydigan bo'lsalar, ularga xat yoz, omillarni va dushmanlarni quvsinlar. Keyin sen ularning oldiga bor. juda chiqmasang bo'lmaydigan bo'lsa, Yamanga bor. Unda qo'rg'onlar, daralar bor. Uning yeri keng. U yerda otangning guruhlari bor. O'zing odamlardan chetroqda bo'lasan. Odamlarga xat yozib yuborasan, targ'ibotchilaringni tarqatasan. Ana shunda menimcha senga o'zing ofiyatda bo'lgan holingda sen yaxshi ko'rgan narsa keladi, dedi. Imom Husayn radhiyallahu anhu u kishining bu gaplarini qabul qilmadilar. Shunda Abdulloh ibn Abbos radhiyallahu anhu Agar boradigan bo'lsang, ayollaringni va kichik bolalaringni olib borma. Men sening ham Usmon qatl qilinganidek ayollaring va bolalaring ko'z o'ngida qatl qilinishingdan qo'rqaman, dedi. U kishining bu gaplari ham foyda bermadi. Imom Husayn radhiyallohu anhu ayollari va bola chaqalari bilan yo'lga tushdilar. Yo'lda u kishiga mashhur shoir Farazdaq duch keldi. Imom Husayn radhiyallohu anhu unga odamlarning xabari qandoq dedilar. Odamlarning qalblari sen bilan, qilichlari Banu Umayya bilan qazo osmondan nozil bo'lur, Alloh xohlaganini qilur, dedi Farizdaq. So'ngra Husayn radhiyallohu anhu ga Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu dan maktub keldi. Unda u kishi Alloh nomi bilan qasam ichib, zinhor ketmaslikni so'ragan edilar. U kishining maktubi ila Madinaning amiri Amr ibn Saidning omonlik xati ham bo'lib, qaytishni so'ragan edi. Husayn radhiyallohu anhu yo'llarida davom etaverdilar. Yo'lda u kishiga Abdulloh ibn Mutiy duch keldi. U Husayn radhiyallohu anhu ning qayoqqa ketayotganlarini bilgandan so'ng Allohning nomi ila eslataman. Ey Rasululloh qizining o'g'li, islom hurmati o'tinib so'rayman, Arablar hurmati Allohning nomi ila o'tirib so'rayman, undoq qilma. Allohga qasamki, agar Bani Umayyaning qo'lidagi narsani talab qiladigan bo'lsang, ular albatta seni o'ldiradilar. Sendan keyin esa hech kimdan tap tortmay qo'yadilar. Allohga qasamki, islom hurmati, Quraysh hurmati, Arab hurmati bundoq qilma, o'zingni Bani Umayyaga tutma, dedi. Husayn radhiyallohu anhu bu gaplarga ham e'tibor bermay yo'lda davom ettilar. u kishi o'z odamlari bilan Salabiya degan joyga yetganlarida Muslim ibn Aqilning qatl qilingani xabari keldi. Ba'zi kishilar Alloh nomi ila iltimos qilamiz, shu yerdan qayt dedilar. Ammo Muslimning yaqinlari bunga qarshi chiqib, Allohga qasamki, o'chimizni olmaguncha qo'ymaymiz yoki Muslim tatigan narsani biz ham tatiymiz dedilar. Davomini inshaalloh kelasi juma dasturlarimizda tinglaymiz. Endi esa bir haftalik kechki dasturlarimizni yodimizga olish uchun haftanomaga o'tamiz juma dars ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar lekin ming afsuslar bo'lsinki hozirgi vaqtda ilm jaholati bilan botqog'iga botgan ilmni da'vo qilgan johillarga haq islomni tushuntirishlikdan og'ir yo'g'ilishligi juda qattiq musibatdir shunda o'zingiz ko'z oldingizga keltiring bir tarafda jinsiy buzuq odamlar quturgan holatda turibdi ichkarida pokiza mehmonlar yosh avlod o'tiribdi ular odobli ko'rinishlari muloyim hamma tarafdan komil bo'lsa tashqarida hamma tarafdan najasdan ham past bo'lgan odamlar tursa o'rtada sizdan nopok narsani talab qilib turgan bo'lsa siz tashqariga kirib ichkariga kirib kuchingiz yo'qki ularni yo'qotib tashlashlikka holatingiz juda ham nima bo'lishligi alloh subhanahu va taologa o'ziga ma'lum mana bu holat Lut alayhissalomga eng og'ir holatda qoldilar. Mehmonlarim haqqida meni sharmanda qilmanglar dedilar. Lekin mehmonlar bu holatni ushidan ilgari bilishardi. Shanba Dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar. Muhojirlar qaysi muhojirlar faqir bo'lib qolgan muhojirlar Ular Makkada boy edi. Makkada hamma narsasi bor edi ular. Uyi bor edi, joyi bor edi, boyligi bor edi, tijorati bor edi. Lekin shuni hammasini bular nima qilgan? Alloh uchun sarf qilgan. Bu muhojirlar shunday muhojirlarki, ular diyorlaridan diyorlardan, kofirlar tomonidan chiqarilgan kishilar. Musulmon bo'lgan Muhammad alayhisolam iymon keltirgan uchun diyoridan bevatan bo'lgan, vatandan quvilgan. Alloh taolo aytadi, bular faqir muhojirlar bular. Bu muhojirlar mollari ham qolib ketgan diyorda. Ko'plarini mollari, tijoratlari, hamma narsasi bor edi Makkada. Hamma narsasini tashab chiqqan bular. Nima uchun chiqqan bular? Yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular Allohning fazlini va roziligini istab chiqqanlar. molini ham tashlagan, qarindosh urug'ini ham tashlagan, uy-joyini ham, vatanini ham tashlagan. Maqsadi nima? Allohni fazlini va roziligini istab chiqqan kishilar bular. Yakshanba. Jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli. Jurnalni son ko'p sonli. Rusning Afg'onistonni bosib olib, u yerda Qur'on va islom man qilinadigan kufr shaharlariga aylantirishning zarari kattami yoki gunoh va xatolari mavjud bo'lgan qavm bilan jihad qilishning zarari kattami? Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh Majmuatul fatavo kitobining 28-jild 506-varaqda shunday deydilar: Har bir yaxshi va fojir musulmon bilan jihad qilish bu ahli sunna va jamoaning asosiy qoidalaridandir. Ikkinchi kishi menman ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedim men. Yaqinroq kelchi, sen kimsan deb so'radilar. Men Abu Rayhonaman dedimda de, yaqin keldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansoriyga qilgandan ko'ra ozroq duo qildilar-da, so'ng shunday dedilar. Allohdan qo'rqib yig'lagan yoki yosh to'kkan ko'zga jahannam o'ta harom bo'lsin. Alloh yo'lida bedor bo'lgan ko'zga do'zax o'ti harom bo'lsin. Yangi qal'a deb yozgandan keyin ozgina vaqt o'tdi. Yangi qal'adan deb so'radi, qaysi qoradansan? Nima aytdim bu qoriyasi? Nima qanaqa qoriya nima deb aytishim kerak ekan? Qoriyasi ham bor ekan, bu savol ko'p. Keyin shuna shuni sigaret chekadida fuda menga tutun tutatib, shunday sigaret chekib jon savol qilyapti. Shunday achchig'im keldi. Endi bar bo'ldi, endi gap topa olmay qoldim deb keyin e, banga dedim. Unda o'zimcha so'kdimda uni. Shuni aytdi, "Ha, Qoray bangidanmisan?" dedi. "Ha, Qoray bangidanman" dedim. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p qorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Katta-katta binolar va ta'lim tarbiyada oldinga ketishlar bo'ldi va xususan rivojlanishi bilan birgalikda radio va Saudiya televideniyasiga asos solindi. Bular asosiy vazifasi fisq fujur, gunoh ishlar va musiqa bularni musulmonlarga kirgizishlik va behayo narsalarni ko'rsatishlik bu televideniya radiolarini vazifasi bo'lib qoldi. Lekin albatta buni bu ishlariga hamma qarab turmadi, balki uni qarindoshlaridan unga qarshi turganlar bo'lishdi, lekin u ayovsiz ularga kurashib, ularni kattalarini, rahbarlarini qatl qilishlikka muvaffaq bo'ldi va shuningdek Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx ana shu vahobiy ulamolaridan eng solihlaridan deydilar. Ular ham o'zlarini qurbonliklarini uni ziddiga berishdi. seyshanba unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur ur o'g'lonlarim oldinga bos shundoq bo'lsalaring suyaman chop o'risni ot o'rislarni tuxumini qir barakalla azamatlarim Alloh sizlar bilan deb qo'llab turdi bu otaxon. Bu sohada ruslarga g'olib bo'lib, ko'p g'animatlarga ega bo'ldi. Yana bir hujumda ruslar ham astoydil sharofni tutishga jiddiy jahd bilan urushdilar. Ikki taraf ham bir jonga bir jon o'zini urdilar. Urush ko'p shiddatlandi. Ajalning bozori qizidi. 60 yoshli Sharof qo'rboshi o'g'li yonida, askarlari orqada ruslarni urib surib, nihoyat dushmanlarini daryoga tashlab qochishga majbur qildi. Dushmanni daryoda ko'rib, Sharof ham yigitlari bilan qiziqib, daryoga otildilar. O'rislarni bo'g'ib, pichoqlab, xanjarlab, suv ichida qahramonlikni isbot qildilar. Dushman bilan olisha-olisha, nihoyat Vofkan daryosida ota o'g'il mujohidlar shahodat sharafiga erishdilar. Alloh ularni o'z rahmatlari bilan turkagan bo'lsin. chorshanba andola andola andola inshaalloh man ishonyapman va buni Allohdan ham so'rayapman inshaalloh sizni ichkaringizda shunday murabbiylar chiqadi shunday olimlar chiqadi shunday rahbarlar chiqadi sizdan oldin ketgan shahid bo'lgan zahmi bo'lgan birodarlarni yo'lni surdirayotgan, mustahkam qo'shlayotgan inshaalloh sizdan haqiqiy rijollar bo'ladi. Shuning uchun g'ayrat kerak. Tabligh jamoat aytadiki, Alloh onlarga jihodni o'rgatsin. Aytadiklarki, agar sen tabliq qilmasang, senga tabliq qiladilar. Agar sen tabliğ kılmazsan, boshqasi senga tabliğ qiladi. Agar biz odamlarni tarbiya ta'lim qilmasak, boshqalar bizni tarbiya ta'lim qiladi. Keyin qarasangiz, mufti falonjaning o'g'li saqali yo'q, aroq ichadi, nasbar qo'llanadi. Nimaga? O'zi ta'lim qilmagan, tarbiya vermege, boshqasi tarbiya bergan. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli gunoh va xatolari mavjud bo'lgan qavm bilan jihod qilishning zarari kattami Shayx al Islom ibn Taymiyya rahimahulloh Majmuatul Fatawa kitobining 28-jild 506-varaqda shunday deydilar: Har bir yaxshi va fojir musulmon bilan jihad qilish bu ahli sunna va jamoaning asosiy qoidalaridandir. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu dinni fojir kishi va oxiratda nasibalari yo'q qavmlar bilan ham quvvatlaydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu modan qilgan rivoyatida u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aynani la tamassuhuman nar aynun bakat min khashyatillah va aynun batat tahrusu fi sabilillah ikki ko'zga dozaq o'ti tegmaydi biri Allohdan qo'rqqanidan yig'lagan ko'z ikkinchisi Alloh yo'lida qo'riqchilik qilgan ko'zdir deganlarini eshitdim deydi. Aslan bu shu panjarani taqriban ko'z oldiga keltirishlar uchun aytaman. 50 metrga 20 metrlik panjara. Shu panjarani ichida tualet ham bor, tualetga alohida xona qilgan. Lekin qolgan joylar mukammal panjara ochiq splashnoy, lekin buning ichiga bandiylar shu qamalgan odamlar o'zlariga o'zlari pardadan, parda-parda tutib o'zlariga xona qo'ygan. Xullas shu xonalarning orasida kichkina kichkina daroshgacha e, koridor deydimi, yo'lchalar bor. Ba'zi odamlar shu yo'llarda yotadi. Alhamdulillah menga shu Mavla hisob joyini bo'shatib berdi birinchi kundan. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد Chorshanba kechasi. soat roppa rosa yigirma shimoliy vaziristonning merali mintaqasi o'zining sakinatini yo'qotdi hozir kelganda tashamadimi? yo'q Tashamadi? nimalarni zarari yo'qmi muhib qilib yo'q sababi kofirlarning qiruvchi tayyoralari shu mintaqada osmon bo'ylab ucha boshladi va albatta uyda tinch uxlayotgan aholi ham o'rnidan ko'cha boshladi So'ng ushbu tayyoralar atrofni bombaladilar Tashladi.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 وخت مطرح کیږي چې سړی په حالت اکراه menga ba'zi kishilar aytadiki Mavlayi sohib siz faqat azimat yo'liga yurishni gapirasiz dinda ruxsat ham bor va hokazo gap ha dinda bir masala bor uni ruxsat va azimat deyiladi men unga aytamanki ruxsat va azimat faqat ikroh holatda bo'ladi sen ikroh holatdamisanki men senga ruxsat masalasini bayon qilsam ruxsat masalasi u vaqtda ko'riladiki agar bir kishi ikroh holatda bo'lsa, undan keyin unda ixtiyor bo'ladi. Azimat yo'lidan yuradimi yoki ruxsat yo'lini tutadimi? Agar bir kishini bir kofir tutib olib, kufr kalimasini aytmasang o'ldiraman deb tursa, agar haqni aytib tursa, shahid qilishiga aniq bo'lsa, shunda u kufr kalimasini aytmasdan turib istiqomat qiladi va shahid bo'ladi. Bu azimat yo'lidir. Yoki kufr kalimasini aytib, o'z jonini saqlab qoladi. Mana shuni ruxsat yo'li deyiladi. Alloh taolo jonini saqlab qolish uchun ruxsat yo'liga yurishga ijozat bergan. Bu ijozat ikroh holatda bo'lgan kishi uchundir. Endi bir kishi ikroh holatda bo'lmasa, qanday qilib ruxsat yo'lidan yuradi? Bunga yo'lni qaydan topadi? O'zinglar mana kitoblardan ko'ringlar. Ikroh holat qanday bo'lishini. Ikroh holat shunday holatki, inson yaqiniy o'limga ro'baro bo'ladi. Ya'ni kufr kalimasini aytmasa, uni aniq o'ldirishadi. Yo chidab bo'lmas darajada inson toqati yetmaydigan azoblar bilan azoblaydi. Yo biron a'zosini kesib tashlaydi. uni biron a'zolarini kesib mayub qiladi. Tishlarini yoki tirnoqlarini sug'urib oladi va u bu zolimlarni bu ishga qodirligini va kufr kalimasini aytmasa, aytayotgan ishni qila olishiga aniq ishonsa, shunda u ikroh holatda bo'ladi. Agar endi bir kishi bunday og'ir holatda bo'lmasa, u ikroh holatda bo'ladimi? Agar u kishi ikroh holatda bo'lmasa, bu juda ham qo'rqinchlik gap bo'ladi, xossatan olimlar uchun. Men o'zim aqoid ustoziman. Kim kufr kalimalarini yoki gaplarini ikroh holatda gapirsa, u kishi uzrlikdir, ma'zurdir. Unga ijozat bor. Endi agar kufr kalimani yoki gaplarni ikroh holatda emas, ta'ma holatda gapiradigan bo'lsa, bu kishi kofir bo'lib qoladi. Bu gapni izohlab takrorlab qo'yaman. Agar kishi kufri gaplarni ta'ma holatida gapirsa, kofir bo'lib qoladi. Agar kufri gaplarni istihzo holatida gapirsa, kofir bo'lib qoladi. Agar kufri gaplarni g'azabi kelgan, ya'ni g'azablanganda gapirsa ham kofir bo'lib qoladi. Kufri kalimalarni jahl holatda, ya'ni ilmsizligidan gapirsa, ba'zi fatvolar borki, kofir bo'lmasligiga. Lekin aksariyat olimlar jahl holatini ham uzr deb bilmaydi. Chunki aqida ilmi farz ayndir. Agar inson bu ilmni bilmasa, va bu uzr deb bilinsa, unda har bir kofir jahl uzrlikka chiqib qoladi. Ya'ni har bir kofir o'zi johil, u uzrlikka chiqib qoladi. Endi bir kofir musulmonga kofir bo'lgin, men senga shuncha pul beraman yoki har oyiga shuncha oylik beraman desa, musulmon o'ziga o'zi ha bu kofirni aldab tilimni uchida kofir bo'lib pulini olay. Qalbim esa iymon bilan mutmaindir va qalbimda kofir emasman-ku deb uni gapini qabul qilsa, u kofir bo'ladi. Pul ta'masini deb kufr kalimasini gapirib, rostdan ham kofir bo'lib qoladi. Bunday masalani, ya'ni musulmonni qanday kofir qilishni shayton yaxshi biladi. Hozir Mana ko'plab bizning xalqimiz Amerikaga va Yevropalarga muhojir bo'lyapti. Kofirlar vizani ham, biletni ham va yana u yerda pasportini va uy-joyini ham beryapti. Faqat diningdan qayt. Bizi dinga kir, deyshapti. Musulmonlar sodda, ha hozir xo'p deb keyinchalik yana musulmon bo'lib olaman-da, qalbim iymon bilan mutmainku, deb rozi bo'lib ketishyapti. Bu masalani bu xalq bilmaydi, lekin shayton buni biladi. Kufri qalbida bo'lgani yo'q, lekin u tama qilib tilida kofir bo'ldi. Lekin u rostdan ham kofir bo'ldi. Nima uchun kofir bo'ladi? Chunki unga iymonning qadri qiymati yo'q. Unga iymonning azimati yo'q. Unga pulni azimati bor. Unga pul kerak, dunyo kerak. Bu odamga iymon shuncha beqadr bo'lganki, pul evaziga uni almashtiraveradi. Bu holatda, ya'ni tama holatdagi kufriy gaplar musulmonni kofir qiladi. Xavf holat. Xavf holatda ham kufriy gaplar gapirsa kofir bo'lib qoladi. Masalan, men hozir kufr kalimani aytmay, islomdagi haq gaplarni, haqiqatni odamlarga oshkora e'lon qilib aytsam, odamlar meni urishadi, azoblashadi, meni har oylik oyligimni kesib qo'yishadi, imtiyozlarimni to'sib qo'yishadi deb kufr gaplarini gapirsa, u kofir bo'lib qoladi. Toyinki ikroh holatda bo'lmas ekan. Bu masalani tushundinglarmi? Xavf holati bilan ikroh holatini farqi shuki, xavf holatda sen hali azoblanish, kaltaklanish bilan yuzma-yuz bo'lganing yo'q. Zehnda shunday ehtimol borki, juma kuni minbarda xutbada turib, hozir men vojibotim bo'lgan din haqiqatlarini ommatan xalqqa xutbada turib aytsam, odamlar orasidagi josuslar, KGB, hukumat agentlari ovozlarimni yozib olib yoki ko'chirib olib yoki borib chaqib bersa, keyin meni hukumat imomatdan olib tashlaydi yoki qamab qo'yadi yoki mol dunyolarimni musodara qiladi deb qo'rqadi. Mana shu xavfdir. Shu holat xavf holatidir. Bu holatda inson kufri gaplarni gapirsa, u kofir bo'lib qolar. Ruxsat faqat ikroh holatdadir. Xavf holatda ruxsat yo'q. Agar xavf holatda ham ruxsat bo'lsa, unda Alloh taolo nega fala taxofuhum va xofuni va la taxshawhum vaxshawni deb buyuradi. Ulardan, ya'ni kofirlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar deb buyuryapti. Unda bu oyatning mistoqi qayda qoladi? Hozir Ko'pgina olimlar minbarlardan turib kufri, islomga zid gaplarni gapirishyapti. Lekin ular ikroh holatda emas, xavf holatdadirlar. Xavf holatda esa kufri gaplarni gapirish joiz emas, balki rostdan kofir bo'lib qolishadi. Yolg'ondan hazillashib kufr gaplarni gapirsa, rostdan ham kofir bo'lib qoladi. Masalan, Amerikaliklar musulmonlardan yaxshi desa, u kufr bo'lib qoladi agar hazillashib aytgan bo'lsa ham. Nima uchun kofir bo'lib qoladi? Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un? Alloh va uni rasuli va oyatlaridan kulasizlarmi? Shuning uchun inson hazillashib kufri gaplarni gapirsa ham rostdan kofir bo'lib qoladi. Agar g'azabi kelib kufri gaplarni gapirsa, kofir bo'lib qoladi. shak holatda ham inson kufri kalimani aytsa, kofir bo'lib qoladi. Masalan, agar bir kofir musulmonga kelib, "Kel, kurash tushamiz. Agar sen yutsang, men musulmon bo'laman. Agar men yutsam, sen kofir bo'lasan" desa, shunda musulmon shartni qabul qilsa, kofir bo'ladi. Agarchi kurashda uni yiqitishga mutmain bo'lsa ham, kofir ham uni yiqitib qolishligi ehtimoli bo'lgani uchun. shu ehtimolni qabul qilgani sababli u kofir bo'ldi. Nima uchun kofir bo'ladi? Chunki iymon ehtimol va shakni qabul qilmaydi. Iymonda shak yo'q va kufrda esa ehtimol yo'q. Agar sen meni yiqitsang kofir bo'laman deb qabul qilishda u avvaldan kufrni qabul qildi. Bunda rostdan ham u ya'ni kofir yiqitib qo'yishi ehtimoli bor bo'lgani uchun inson bir lahzada kofir bo'lib qoladi. yuqoridagi hamma holatlarda musulmon kishi kufr kalimasini aytsa kofir bo'lib qoladi. Qaysi holatda kofir bo'lmaydi? Ha, bali. Ikroh holatda kofir bo'lmaydi. Ikroh holatni sharhlab o'tdik va u holatda kufr bo'lib qolmasligini va u holatda kufri kalimani aytish joizligini va ruxsatligini tushuntirdik. Endi ushbu kufr kalimalarini gapirib o'tamiz, ya'ni misollar keltirib o'tamiz. Men musulmonman, kofirlar bilan zidligim yo'q desa, bu gap bilan inson kofir bo'lib qoladi. yoki men musulmonman, islom kufr bilan xilof emas desa, bu gap bilan inson kofir bo'lib qoladi. yoki kufr islomdan yaxshi desa, bu gap bilan inson kofir bo'lib qoladi. Mana shu hammasi kufriy lafzlardir. Biz shunday o'ylab qolganmizki, bu aqida menga bir bor keldi, musulmon bo'ldim, bo'ldi. Endi nima qilsam ham bo'laveradi. Kofir bo'lmayman deb o'ylaymiz. Yo'q, unday emas. Aqida juda tez ham chiqib ketadi va inson juda osonlik bilan kofir bo'lib qoladi. Tahorat buzilganga o'xshab. Har vaqt men kichik o'g'ilchalarimdan so'rayman. Namozga kelib safga turib olishayotgan vaqtda. "Ey o'g'ilcham, tahorating bormi? Tahorat olganingga ancha bo'lgandi-ku." U aytadi, "Ha, tahoratim bor." Ba'zi-ba'zi so'rab qolaman. Sen o'zing tahorat olishni bilasan va tahorat nima bilan sinishni ham bilasanmi? Yana tahorat buzilsa ham buzilganligini bilmasdan yurgan bo'lmagin tag'in. Biz ham hozir iymonni bilib, o'rganib, musulmon bo'lganimizni bilamiz. Yana shunga qo'shib iymon insonni qalbidan qanday chiqib ketishini va qaysi amal bilan inson yana kofir bo'lib qolishini ham bilishimiz kerak. Bir kunda 10 martalab kofir bo'lib, men musulmonman deyotgan bo'lib qolmaylik yana. Iymon ham tahorat buzilganga o'xshab buziladi. Tahoratni navoqislari bo'lganida iymonni ham navoqislari bor. Kufriy gaplarni gapirib qo'ysa bo'ldi. Iymon ketadi. bir lahzada iymon ketadi. Bugun mana bu xalq radiolarda ham gapiryapti. Men amerikaliklar bilan muxolif emasman. Ha desa, men amerikaliklarga zidligim yo'q. Aytamanki, senga amerikaliklar kofir ekanligi ko'rinmayaptimi? yoki o'zingni musulmon ekanliging o'zingga ko'rinmayaptimi? Men aytamanki, kim aytsaki, men amerikaliklar bilan muxolif emasman, ularga dushman emasman desa, shu ham kufri lafzdir. Takrorlab aytaman. Amerikaliklar bilan dushman emasman, ular bilan xilof emasman deyishlik kufr lafzidir. Chunki islom va kufr dushmandir. U zotida dushmandir. Muxolifdir. Agar sen muxolif bo'lmasang, yo senda iymon yo'q, yoki ularda kufr yo'q. Mana shu gapning o'zi ham bir kufr lafzidir. Ya'ni Amerikaliklar Talibandan yaxshiroqdir. Bizni qari kampirlarimizga ham bugun kufriy tamg'asi bosildi. Ya'ni ular ham aytadiki, Yaxshi bo'ldi amerikaliklar kelgani. Suv keldi, yo'llar to'g'rilandi. Taliban vaqtida yerlar qurib, cho'l bo'lib yotuvdi. Qanday yomon ish qildi shu gapni gapirib. Men bugun xalqqa aytaman, ruslar bilan bo'lgan jang bizdan bo'lgan shahidlarni ko'paytirdi. Amerikaliklar bilan bo'lgan jang bizdan bo'lgan kofirlarni ziyod qildi. Iymondan chiqib ketishdi, aqidani buzishdi. Qani edi avvalgi jangdagidek shahidlarimiz ko'paygan bo'lsa edi. Murtatlar ko'paydi, kofirlar ko'paydi. Bu olim ulamolar radiolarda, televizorlarda o'tirib olishgan va hammalari kufriy lafzlarni gapirishadi. O'zlari ikroh holatda ham emas. Unday kishilar hammasi kofir bo'lib qolishyapti. O'zimda shak paydo bo'lib qoldi. Qo'ya, bilmasdan yana bu masalada xato qilib qo'ymagin. O'zimdan qo'rqib qoldim. Odamlarni kufrga chiqarib yana takfiriy aqidasini yuqtirib olgan bo'lmang yana. Ikkilanib qoldim. Oxiri o'z ilmimni o'tkazay, boshqalarga tavsiya qilay dedim-da, Peshavarga bordim. Bu qissa qamalishimdan 2-3 yil avval bo'lgandi. Shayx olim Abdusalomning oldiga bordim va u kishiga: "Ey shayx, sizni Qur'on tafsir bobida o'z ustozim qatorida ko'raman." Menda bir shubha paydo bo'lib qoldi. U kishi so'radi: "Nima shubha ekan?" Men aytdim: "Mana bu ulamolar mujohidlarga xilof fatvolar berishadi. Amerikaliklarni tarafini oladi va kufr hukumatiga mikrofon bo'lib xizmat qilishyapti. Bu ulamolar ikroh holatda ham emas. Bu olimlar mana shu oyatga tushmaydimi? Illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgani holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas. Men o'zim illa man ukriha va qalbuhu mutma'innun bil iman oyatiga ular tushmaydi deb bilaman. Chunki ular majburiyat, ikroh holatida emaslar. Endi agar ikroh holatida bo'lmasa, kufriy lafzlarni ishlatyapti, shu bilan ular kofir bo'lib qolishadi. Bunga nima deysiz? Shunda menga u kishi, "Ey Shahyosira, bunday olimlar yuqoridagi oyatga tushmaydi, balki ular mana bu oyatga tushadi" deb quyidagi oyatni o'qib berdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim thamanan qalila. ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Ali Imron surasi 77-oyat. Allohga bergan ahd paymon va qasamlarini ozgina qiymatga sotib yuboradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. Qiyomat kunida Alloh ularga so'z qotmaydi, rahmat nazari bilan boqmaydi va gunohlaridan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bordir. Ketma-ket 5 va'id. Ular mana shu oyatga tushadi. Men aytdim, la yuzakki shayxa. Men o'zimdan shakman bo'lib qoluvdim. olimlar sha'niga noma'qul gaplarni aytib qo'ymay, ular sha'niga beodoblik qilib qo'ymay degandim. Endi hozir bu baloyi on bo'lib qoldi. Om musibat bo'lib qoldi. Olimlar turib minbarlardan gapirishyapti. bandi bandixonasida turmada turgan paytlarimda bir kuni televizor xabarlarida Ustoz Sayyofdan bir muxbir so'radiki, mana bu, ya'ni Amerika ziddiga bo'layotgan jihodga nima deysiz? Odamlar Amerikaliklar ziddiga jihod qilish farz ayn deyishyapti. Siz bunga nima deysiz? Va aytdiki, bu siyosiy fatvodir. Sharif fatvo emas. Amerikaliklar ziddiga jihod farz emas. Shunda xabarnigor undan so'radi. Siz ruslar ziddiga jihod farzayn deb jihod qilgandingiz. Nima uchun amerikaliklar ziddiga ham jihod farz deb fatvo bermayapsiz? Ha, bunda Milal Muttahid ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan faysala kelgan, ya'ni hukm kelgan. Ha, bu safar Millal Muttahid tomonidan faysala kelgan ekanda. Shuning uchun-da mana bu boshqa bir shirk va kufrdir. Men kasetaga ovoz yozish orqali unga rad bildirib jo'natdim. Men unga aytdimki, sen ilgari Millali Muttahidni hukmini, ya'ni faysalasini qabul qilarmiding? Ilgari o'zi bu ishni tahakumu ila tog'ut deb aytardi. Kim musulmonlarni qaziyasiga, millali muttahidni hukmini, faysalasini qabul qilsa, bu ish tahakumu ila tog'ut bo'ladi. U sahobani Ka'b ibn Ashdafni hukmini xohlab, Rasulullohni hukmini xohlamagani uchun Umar ibn Hattob kallasini olib tashlagandi. Va kim Rasulullohni hukmini o'rniga boshqa kimsani hukmini xohlasa, bunday kishiga meni hukmim bunday degandi. Sen bugun qanday qilib bunaqangi hukmni chiqaryapsan? Millalli muttahidni hukmi keldi deba. Buni ma'nosi shuki, bu bir boshqacha kufrdir. Bu boshqacha kufr tariqasidir. Ya'ni millali muttahidga tashri' qilish haqqi qoyim bo'lyapti. Ya'ni millali muttahid halolni harom, haromni halol qila oladi. Ularning hukmini ravo deyish, haromni halol deyish bo'ladi-ku. Men undan so'radim, agar Millal Muttahid Amerikani Afg'onistonga kelib, nomuslariga tajovuz qilsin deb hukm chiqarsa, shundan so'ng ularning tajovuzi ham qonuniy bo'ladimi? Va bu tajovuz ham gunoh emasmi? Chunki bu Millal Muttahid hukmidirda. Qo'rqinchli aqida masalalari dahshatli aqida masalalaridir. Bu xalq bugun iymon va kufr masalasiga voqif bo'lib qolyapti. jihodni hukmini inkor qilsa yoki kufrni foydasiga fatvo bersa yoki kufrni maqtasa va bu gaplarni minbarlardan turib gapirsa, bu ish bilan kishi kofir bo'ladi va u ikroh holatda ham emas. Agar bunday kishi shu ishi bilan kofir bo'lmaydi desanglar, menga darsning oxirida aytinglar va nima uchun qaysi yo'l bilan kofir bo'lmay qolishini menga tushuntirib beringlar. Men sizga bundan osonroq ishni qilishlaringni aytaman. Jumalarda xutba qilishni to'xtatinglar. Minbarlarda turmanglar. Va'z qilmanglar. Bu vazifani tashlab imomlikni bo'shatib qo'yinglar. Magaram bu vazifani haqqini ado qila olsanglar. Buni haqqi shuki, bu minbarlardan haq fatvolarni berib, haqni haqni xalqqa yetkazib turishdir. Agar shu ishga kuching yetsa, bu joyda mahkam ushla, istiqomat qilgin. Endi agar bunga kuching yetmasa, imomlik maoshini tashlada, borib mardikorlik, dehqonlik yoki boshqa kasb qilgin. Imomlik qilaman deb o'zingni kufr xatariga tashlama. Chunki adno gunoh ham, ya'ni undan quyi gunoh ham shuki, as-sakitu anil haqqi shaytonul ahras. Haqni aytmay sukut qiluvchi gung shaytondir, soqov shaytondir. Vazifa pridda kadide vazifa haqqa kavol shay حق دا نشي ده په دې منبرو باندې د حق فتوا صادره کړي د حق خبره وکړي کله دې زور لري ورته ټینګ شي کله ولر شي دیړې دیړې وکړي مزدوري وکړي په کار کې د امامت پیسې پرې ځان کوفر ته نه پیو باسي ځکه ادنا ګنام دا ده چې ساکت عن الحق شیطان اخرس ساکت حق نه ګنګ شیطان دی mana shu joyda ustoz Yosir ulamolarni jamlab ularga qilgan pand nasihatlarini to'xtatamiz va har bir bizni eshitib turgan tinglovchiga avvalgi safar aytganimizdek, mana bu da'vatlar butun dunyo musulmonlari uchun tegishli ekanini eslatib, har bir kishi o'z yurti va elatiga va undagi hukumat va ulamolarini ko'z oldiga keltirib, o'ziga chiroyli xulosa chiqarib olishlariga va bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga ham yetkazib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Shayx ustoz Yosir rahimahullohdan ajoyib da'vat qilgan ekanlar. Amin aytganingiz kelsin. Ancha ruhiy oziqqa olgandek bo'ldik. Hizbulloh oxirgi paytlarda nashida juda kamayib ketgan edi. O'tgan juma dasturimizda kichkintoyimiz Halimboyni nashidasini chiqardik. Bugungi juma dasturimizda ustozimiz Asadulloh akaning nashidalariga navbatni beramiz. Juda yaxshi, keling bo'lmasa birgalikda tinglaymiz. Ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar Bular kim hayratdan tilim tishnasam Dedilar yashashga kelgan kimsalar Atrofga alanglab nazar tashlasam Ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar Bular kim hayratdan tilim tishlasam dedilar yashashga kelgan kimsalar qayg'uli kunlarda mu'minga elmas islomni ko'rib ham insofga kelmas qayg'uli kunlarda mu'minga elmas islomni ko'rib ham insofga kelmas aslida dunyoda yashashni bilmas dunyoga yashashga kelgan kimsalar atrofga alanglar nazar tashlasam ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar bular kim hayratdan tilim tishlasam dedilar yashashga kelgan kimsalar Günahı fesattan çıkarsa hordik Tümbellik bulur mu bundan da artık Günahı fesattan çıkarsa hordik Tümbellik bulur mu bundan da artık Alinglar shu dunyo sizlarga tortiq Dunyoga yashashga kelgan kimseler? atrofga alanglab nazar tashlasam ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar bular kim hayratdan tilim tishlasam dedilar yashashga kelgan kimsalar umriga taqvodan qurmaydi qurg'on ko'zlari yilda bir ko'rmaydi qur'on umriga taqvodan qurmaydi qurg'on ko'zlari yilda bir ko'rmaydi Qur'on so'zlari bo'xton dasi yolg'on dunyoga yashashga kelgan kimsalar atrofga alanglab nazar tashlasam ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar kim hayratdan tilim tishnasam dedilar yashashga kelgan kimsalar kasblar isyonu baxslar ozor bog'lar tuyonu hovlisi bozor kasblar isyonu baxslar ozor bog'lar tuyonu hovlisi bozor hayot fasodu tinchlik mozor dunyoga yashashga kelgan kimsalar atrofga alanglar nazar tashlasam ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar bular kim hayratdan tilim tishlasam dedilar yashashga kelgan kimsalar Bundayin kimsalar dunyoga to'ldi. Shu sabab ma'rifat günler so'ldi. Bundayin kimsalar dunyoga to'ldi. Shu sabab ma'rifat günler so'ldi. Qay halde bo'lsa ham yashasa bo'ldi. Dunyoga yashashga kelgan kimsalar Etrafke alanglab nazar tashlasam ko'rindi isyange to'lgan kimsalar bular kim hayratdan tilim tişlesem dedilar yashashga kelgan kimsalar balki şu tüfeyli qalblar kengmas nahot bu kimsalar nafsini yengmas Balki shu tufayli qalblar kengmas. Nahot bu kimsalar nafsini yengmas. Asrlar yashasin soatga tengmas. Dunyoga yashashga kelgan kimsalar Atrofga alanglar nazar tashlasam ko'rindi isyonga to'lgan kimsalar kim hayratdan tilim tishnasam dedilar yashashga kelgan kimsalar bu kaslar iffatdan iroqda olis bu holda yashashlik hayvonga joiz bu kaslar iffatdan iroqda olis bu holda yashashlik hayvonga joiz Yaşarlar dünyaga kelgani bois Dunyoga yashashga kelgan kimsalar Atrofga alanglab nazar tashlasam Ko'rindi isyonga to'lgan kimseler? Bular kim hayretten tilim tishnasam Dedilar yashashga kelgen kimseler? Endi so'z navbatini Mujohid Salamaga beramiz. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning qissati g'oyisi qilmoqdir Qur'onni oli ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning Hozir so'z navbatini shahid birodarimiz Hasan Maqsumga beramiz. Turkiston o'g'lonlari, din islom yo'lboslari, jihad uchun atlangan Allohning tulporlari. Turkiston bil alamin va salatu va salamu ala rasulina va sayyidina al-amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizning kesilimiz ig'ir. Biz ummet İslam yürek kesili bilen can tanışıp biz bedenlerimizden sırtkı tiri keselerini davalaş bilen meşgul olsak bulmaydı buradarlar. Biz şunun için ummetinin yürek kesilini davalaşımız gerek. Ummetinin esli hakiki hayatının ayrışka, rak kesili, saratan kesilini davalışımız gerek buradarlar. Toğra, biz her kantak çok küçük kesilini davalaşımız gerek. Lekin kesilini davalaşının tertibi ve evliviyeti en muhimi buludu. Qaysi kasal tiz ulish harfsida tug'an bo'lsa, qaysi kasal ummatni chiritib tashlash, yo'qitib tashlashga eng yaqin bo'lgan bo'lsa, biz jiddiy yotoqlarga, balnislarga shu kasallarni ilib davolashimiz kerak. Qandaki doktorlar shunday qiladi. Biz bugungi kundagi islom ne o'zining dini, ne o'zining dunyosi, ne o'zining hayoti, ne o'zining zimini, ne o'zining chiroyli ayoli, ne o'zining boyligi hech qanday narsaga egolanmayotgan bugungi kunda eng xor zabun holatda yashayotgan mundaq bir mezgilda biz ushaq tushak juz'iy masalalarni, odat kasallarni davolash bilan hayotimizni, vaqtimizni behuda sarf qilishning o'zi bu ahmoqonlikdan iborat. ahmoqonlikdan iborat. Shuning uchun biz bugungi kunda biz kim u? Yuzimiz kim u? Atrofimizdagi dushmanlar kim u? Bizning kuchimiz qanchalik? Atrofimizdagi dushmanlarning kuchi qanchalik? Tarixda islom harakati, tarixda mujohidlar hech qachon kuffarlardan moddiy jihatda ustun tug'un emas. Son jihatda ustun tug'un emas, lekin iymoniy quvvat birlik jihatda ustun tug'an. Birlik jihat ustun tug'an. 4 xalifani istisno qilib chiqarib o'tganda Uningdan keyin kelgan barliq islom xalifalarining davrida, islom xalifalarining davrida barliq buzuqchilik, musiqa, musiqa, ha, tamom ish ishrat hamma narsa bor. Shuningdan baka bo'lgandan keyin yana yalla Alloh akbar bilan nurg'un islom dunyolari fath qilingan. Shularni ham islom xalifasi deb dunyoda o'tgan birodarlar. Bu tarixda aniq yozilgan. Biz bugungi kunda bir musiqani anglamaydigan, bir ayolning yuzini ko'rmaydigan, ha, islom dini tatbiq qilingan mana mushundoq bir ziminni iymoni tayyorlik qilishimizga askariy mashqlarni qilib, askariy tadriblarni qilib, mushundoq ziminni Alloh taoloning bizga yoritib berganiga biz tashakkur bildirishimiz kerak. Buningga shukr bildirishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid sura Ibrohimda janob Alloh taolo sizlar Alloh taolo bergan ne'matga shukr qilsanglar, sizlarga taxminba ko'paytib beraman. Agar ne'matga noshukrlik qilsanglar, mening azobim intayin qattiq deb janob Alloh taolo o'zi bayon qilgan. Biz shuning uchun mana mushu ne'matning qo'ldan ketmasligi uchun biz avval ıslah kılışımız, qilishimiz, Qur'oni Karim hadis Rasulullohga mustahkam kuran Qur'oni Karim hadis Rasulullohga mustahkam müstehkem bilan birga biz Qur'oni Karim hadis Rasululloh talab qilgan shakldagi jamoat buluşka va şundak jamoatni qurib çıkışka Sayı kuş qilishimiz bizning har bir jamoat a'zosi, har bir musulmonlarning vazifasi. Şundakla dunyo islom inqilobini Şiələ cinida, ha, şiələ cinida bir dunyo islom inqilobi degan nomi bilan ha, jamoat tashkil qilib bugungi kunda bir shia davlatini qurib dunyoga biz islomning namunasi deb yashab ketyapti. Biz nima uchun bugungi kunda dunyo musulmonlari birlik hosil qilib mayli arab, mayli ajam, mayli o'zbek, mayli turk, mayli turkistonlik nalik bo'lishidan qat'i nazar islom nuqtasini asos qilgan, islom e'tiqodini asos qilgan birliksa qurmasak biz g'albaga erishamaymiz, birodarlar. Bizning masalamiz mahalliy masala emas. Bizning hozirgi mushkilatimiz mahalliy masala emas. Biz qaysi bir davlatga islom davlati qurish uchun hujum qilaylik, oldimizda yolg'iz Karimov emas, birodarlar. tamam dünya kafirlerinin hammasini kuch quvvati bilan oldimizda turibdi. Oldimizda turibdi. Qaysi bir islom zaminida islomni tatbiq qilish uchun, islom davlati qurish uchun biz otlanadi ekanmiz, tamom kufri o'zining moddiy, ma'naviy kuchi bilan bizning oldimizda taqabul turibdi. internetki navbatni internetga qeyrindoshlarning suhbatiga said ibn omir al jumahi said ibn omir al jumahi bu dunyoga oxiratni setib olgan alloh va allohning rasulini hammadan ustun qo'ygan kishi edi yosh yigit said ibn omir al jumahi muhammad alayhissalomning ashoblaridan biri bo'lgan hubayb ibn adi tutib ilingandan keyin uning o'limini ko'rish uchun makkaning sirtidagi tanim rayoniga chiqishga tashkillangan necha ming qurayshlar ichidagi biri edi alloh saidning navqiron yoshligi pishib yetilgan yigitligi kishilar bilan tang turish hatto abu sufyon safvon ibn umayyalardek quraysh kattavoshlariga o'xshash sapning beshida turadigan quraysh peshqadamlari bilan barobar turish imkoniyatiga ega qilgan bu uningga qurayshlarning kishanlangan asari Xubaybni ko'rish fursatini yaratib berdi. Ayollar, bolalar va yoshlar uni o'ldirib, Muhammad alayhisolamdan shaxsiy intiqomini va o'zlarining Бәдірді өлген кішілерінің қысасыны еліш үшін өлім мейданыға іштіріп еліп кетіп атады. Бұ жамаат өз әсеріні өлтіріш мейданыға еліп барғанда, Сәид өзінің игіз қамыды білән дар алдығы еліп кетіліп атқан Хубейбні көріп тоқтады. Вә аяллар, балаларының чоқалары арастын Хубейбнің тәмкин көтеренгі ауазын аңлады. Әгер қаласаңлар, өліштің ілгері ішкі рекет намаз оқып алсам. Сәид Хубейбге қарады. Хубейб қыбілеге қарап ішкі рекет Bu ikki rakat namoz haqiqatan chiroyli va mukammal o'qilgan edi. Ondan Xubayb Qurayshlarning boshliqlariga oldini qilib, Alloh bilan qasamki, meni o'limdan qo'rqib namozni uzun o'qidi deb qolmasin demaydigan bo'lsam, teximi uzun o'qigan bo'latdim, dedi. Said o'z qavmining Xubaybni tirik turg'izib chanayotganligini, badanini bir-birlab yonayotganligini ko'rdi. Ular Xubaybga: "Sen qutulib, sening o'rningdan Muhammadning bo'lishini xolamsan?" dedi. uning badanidan qonlar ayqavatdi. Xubayb javoban: Alloh bilan qasamki, men uyimda bolalarim bilan xotirjam turib, Muhammad alayhissalomga bir tal tikanning kirishiga qat'iy rozi emasman, dedi. Shu hamon kishilarning qo'llari bo'shliqda pulanglab, uni o'ltiringlar, uni o'ltiringlar degan cho'qollari ko'kka ko'tarildi. Said Xubaybning dor ustidan ko'zini osmonga tikib duo qilayotganligini ko'rdi. U mundoq deydi: "Ey Alloh, ularni bir butun yiqqin, bir-birlab o'ltirgin, birini qoldirmagan uning shundoq deb alloh taologa iltijo qilib turgan peti nafsi uzildi uning jasadidagi qilich urilgan neyzi sanjilgan joylarni sanab tugat ketib bo'lmaydi qurayshliklar makkaga qaytishdi cho'ng vaqalar qistonchiligida hubayb va uning o'limini unutib ketdi lekin hubayb quromiga yetgan saidning xotirasidan bir minut minutmi ko'tarilib ketmadi u hubaybni uxlasa tushida uyg'onsa ko'ngil ikronida ko'radi Xubaybning dar oldida xotirjam, tamkin holda ikki rakat namoz o'qiyotgan holati ko'z oldiga keladi. Saidning quloq tubida Xubaybning Qurayshlarning ziyiniga duo qilayotgan ovozi jaranglaydi-da, o'ziga mushi ish tufaylidan Alloh taolaning g'azab qilishidan qo'rqadi. Xubayb Saidqa bundan burun bilmagan nurg'un narsalarni o'gitib qo'ydi. Uningga haqiqiy hayotliqning aqida va shu aqida yo'lida o'lguch kurash qilish ekanligini mustahkam iymonning ajoyib ishlarini qiladiganligini, mo'jizalarni vujudga chiqaradiganligini o'rgatib qo'ydi. Uningga yana hamsohbatlari butkul vujudi bilan yaxshi ko'radigan bu kishining, ya'ni Muhammad alayhissalomning osmondan kuchlantirilgan payg'ambar ekanligini o'rgatib qo'ydi. Bu vaqtda Alloh Saidning qalbini islom uchun ichibatdi. Said kishilar orasida o'rnidan turib, o'zining Qurayshlarning yomonliklaridan bizor ekanligini, ularning butlaridan qo'l uzganligini alloh taoloning diniga kirganligini e'lon qildi said madinaga hijrat qilib berib payg'ambar alayhissalom bilan birga turdi haybar va undan keyingi bir qancha urushlarga qatnashdi payg'ambar alayhissalom vafot bo'lganda saiddan rozi edi said shundan keyin payg'ambarimizning ikki xalifasi abu bakri va umar roziyallohu anhularning qo'lidagi yalang'ochlangan qilich bo'lib turdi hamda dunyoga oxiratni sitib olgan alloh taoloning roziligi Allah Taala'nın savabını savobini ko'ngillarining qiziqtirishi cisminin shahvatlaridan üstün bilgen müminlerinin mislsiz ülgüsü olup yaşadı. Peygamberimizin iki xalifasi saidning rostchilligi va onun taqvoligini biladi Onun nasihatiga quloq soladi Sözüge ko'ngil bo'ladi Seyyid umarning xalifalik davrida onun qishig'i kirib ey umar men sening kishilar to'g'risida allohdan qo'rqishingni alloh to'g'risida kishilardan qo'rqmasligingni so'zingning ish harakatingga qarshi bo'lmasligini tavsiya qilaman Чуқымки сөзнің яхшысы әмелиятта иліп берілгені. Ей Өмәр, Аллах сені ішларға башлық қылып қойған еқін ерақ жайдегі мұсылманларның ішларыда адыл бол. Сән өзіңге вә бала жақыларыңғы яхшы көрген нәрсіні оларғымы яхшы көр. Өзіңге вә бала жақыларыңғы яман көрген нәрсіні оларғымы яман көр. Хақиқатке чоңқыр чөккен. Аллах тоғрысыдегі пішніқорның пішнісідің қорқма, деген еді. Өмәр, ей Саид, бұныңға кімі қадыр бола алайды? дегенде Саид, Buningga Alloh Muhammad alayhissalomning ummatining ishig'i ega qilgan va uning bilan Alloh taolaning o'tirisida vosita bo'lmagan senga o'xshash odam qodir bo'la oladi, dedi. Umar Saidni huzuriga chaqirdi. "Ey Said, biz seni Himsa shahriga vali qilmoqchi", dedi. Umar, "Meni ozdirmasang, meni dunyoga yiqi yo'latmasang", dedi Said. Bu chaqda Umar achchiqlab, "Voy esitsizlarga, sizlar mushuncha ishlarni mening zimmamga qo'yib qo'ydinglar. Ondan mendan yiroqlashdinglar", dedi. va uni Himsa shahriga vali qildi va sizga maosh to'xtatib beramizmi deganda Said Amirul Mu'minin men uni nima qilaman mening Baytul Moldan kelgan nisibam hojatimni yetib oshdi dedi-da Himsa shahriga qarab yo'l oldi. Uzun o'tmay Himsa shahridan bir turkum ishonchli kishilar Umarning qishiga elchilikka keldi. Umar ularga: "Sizlar menga oranglardagi kambag'allarning ismini yozib beringlar. Men hojidadan chiqay" dedi. ular bir parcha xat ko'tarib kelishdi u xatda kambag'allarning ismi bor bo'lib shu qatorda said ibn Amir deb bir odam bor ekan umar said ibn Amir degan kim deb so'radi bizning boshliqimiz deb javob berishdi elchilar javoban boshliqinglar kambag'almi deb so'radi umar ha alloh bilan qasamki uning uyida bir necha kun uda o't yiqilmaydi deydi. umar shig'lab ketdi hattoki yoshlari soqolini hul qilib o'tdi Ondan 1000 dinar tayyorlab berib, mundaq dedi: "Uningga mendan salom aytinglar va uningga mu'minlarning amiri bu pullarni ishlatsin deb sizga avatdi" danglar dedi. Elchilar Saidning qishiga hamyonni elib bordi. Said hamyondagi pulni ko'rib, uni o'zidan yiroqlashtirib, xuddi azob tushgandek, "Biz Allohning ilgidimiz, yana Alloh tarafiga qaytamiz" dedi. Buni olgan ayoli yugurib chiqib, "Ey Said, senga nima bo'ldi? Amirul mu'minin vafot bo'ptimi?" deb so'radi. uningdanmi cho'ngroq ish bo'pti dedi said musulmonlar biror voqeaga duch kelibdimi deb qayt so'radi ayol yana uningdanmi cho'ngroq nima ish bo'pti oxiratlikimni buzg'ili dunyo kirdi uyimga fitna tushdi dedi ayoli buni anglab uningdan yiroq bo'ling dedi man mush ishda yordam beramsan ha dedi ayoli darhol said dinorlarni hamyonga silib kambag'al musulmonlarga tarqitib berdi Yuqoridagi ishlarga uzun o'tmay, Umar ibn Xattob Sham shahrining ahvolini ko'zdan kechirgali Himsa shahriga kelganda, Himsa shahrining mutavvallari Umarning oldiga salomga keldi. Umar ulardan: "Boshliqlar qandoqkan?" deb so'radi. Ular Saidning ustidan 4 ishni shikoyat qildi. U ishlar bir-birsidan cho'ng edi. Umar mundoq dedi: "Men Said va uning qo'l ostidagi kishilarni yig'dim va Alloh taoladan gumonimni ishga oshirmaslikni tiladim. Men Saiddan cho'ng umidda edim." Олар Ular hammasi мен улардан: men ulardan boshliqlardan nimani shikoyat qilasizlar deb so'radim. U bizning qishimizga kun chiqmoqcha chiqmaydi deydi. Said, sen bu to'g'risida nima deysan deb so'radim Saiddan. Said birdam jim turib, Alloh bilan qasamki, мен бу ishni oshkora qilishni bakmo yomon ko'ratdim, ammo demay амал bo'lmadi. Мен odatda ximir yug'uraman. Ximir o'rlab tinib bo'lg'icha kutib турман. Ondan tahorat ilib kishilarning qishiga chiqaman dedi. Умар яна mundoq dedi. men kishilardan Saiddin yana qandoq ishlarni shikoyat qilsalar desam ular u kechida hech kimga eshigini ochmaydi deyishdi said sen bu to'g'ridan nima deysan deb so'radim uningdan alloh bilan qasamki men bu ishnimi oshkora qilishni yoqtirmaydim men kechini alloh uchun kunduzni kishilar uchun qilgan edim dedi sizlar Saiddin yana nimani talab qilsalar deb so'radim mo'tavarlardan u qishimizga har oyda bir kun chiqmaydi deyishdi ular Said, bu nima ish deb so'radim. "Ey Amirul Mu'minin, mening uyimda xizmatchi yo'q. Kiyayotgan kiyimimdan boshqa kiyimim yo'q. Men uni har oyda bir qitim yeyman. Qurib bo'lgacha kutib turaman. ondin ularning qishig'a kech tarafda chiqaman" dedi Said. Sizlar yana Said to'g'risida nimani shikoyat qilasizlar deb so'radim. Ular, "U ba'zi vaqtlarda o'zini yo'qtib qo'yadi. Bundaq vaqtlarda u kishilarni tashlab, sorundan chiqib ketadi" deyshti. Men Said, "Bu nima ish?" deb so'radim. Мен илгири мушрик вақтимда Хубайбнинг ўлим майдонида ҳозир эдим. Қурайшларнинг унинг jasadini parchalayotganligini кўрган эдим. Улар Хубайбга: "Сен қутулиб Муҳаммаднинг сенинг ўрнингда bo'lishini xolamsan?" деганда Хубайб javoban: "Аллоҳ билан қасамки, мен o'yimda xotirjam turib Muhammad alayhissalomga bir tal tikanning sanjilib qilishiga rozi emasman" degan edi. Alloh bilan qasamki, men mush kunni ва uningga ёрдам бермаганлигимни o'ylasam, Аллоҳ менинг гуноҳларимни kechirmasmikin деб ўйлаб қоламан. Mana o'sha vaqtda men xudimni yo'qitib qo'yman, dedi Said. Bu vaqtda Umar gumonimni amalga oshirmagan Alloh taolaga ming shukri deb o'z-o'ziga pichirladi. Ondan Saidning ehtiyojliq o'rinlarga ishlatish uchun 1000 dinar avatib berdi. Said o'rnidan yo'tkalmayla dinarlarni hamyoniga silib, bolalardan biriga: "Sen bu pullarni palonning tul ayoliga, palonning yetimlariga, palonning miskinlariga palonning hojatmanlariga olib bergin deb topshirdi alloh said ibn amir al jumahidin rozi bo'lsin u o'zining hojati bor turuqliq o'zidan boshqalarni a'lo bilgan kishi edi hurmatli radio anglag'uchi birodarlar bugungi darsimizni shu yerda tugatamiz kelarki jumada uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Qur'oni kunnim isittin Gayesi kılmaktı Kur'an-ı Ali Gözleydu şehadet Allah rızası Gayesi kılmaktı Kur'an-ı Ali Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası Gözleydu şehadet Allah rızası Hizbullah Bugungi kunda jihod farzayn bo'lganiga qaramasdan jihodga borishimga ota-onam qarshilik qilyapti yoki qarzim bor. Shunga o'xshash sabablarni keltirib, ko'pgina birodarlar tashqardan murojaat qilishyapti. Ushbu savollarga ahli ilm birodarlarimiz tomonidan javoblar bo'ladi. Hozir dastlabki javobni Mujohid Abdurahmon abi birodarimiz beradilar. Inson dunyoga nima uchun kelgan? Uning asl vazifasi nima? Uning borar manzili qayer? Nimaga, qanday amal qilsa o'zi orzu qilgan maqsadiga yetishadi? Mana shu savol insonni hamisha qiynab kelgan. Faqatgina Alloh taolo o'z marhamati bilan bergan ilm sohiblari bu savolning javobini shunda ham ma'lum bir qisminigina bilur xolos. Zero أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ular aytdilar ey pok parvardigor biz faqat sen bildirgan narsalarnigina bilamiz albatta sen o'zing ilmu hikmat sohibisan. Muxlis minbari. Savol. Ota-onani o'ylab shu juda qiyin qanaqadir iymonni baqovat uchun shularni bir dastur bo'lsa yaxshi bo'lar deymanda shu nima desa bo'ladi. Qanaqadir ota-onam bu tashlab ketishga qanaqadir g'alati tushilibdi da shunga menga yo'lni ko'rsatishsa deb iltimosmoqchi edim. Jihodga borish uchun ota-ona roziligi shartmi? Agar uning qarzi bo'lsa-chi? Iltimos, shu savollarga oyat va hadisdan hujjat keltirsangiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram birodarlar, e, bu darsimizda inshaalloh ba'zi bir savollar bor. Shu savollarga inshaalloh javob e, berishlikka harakat qilamiz. Savollarimizdan bittasi agarki bir aya va ota o'g'illariga, bolalariga Alloh yo'lida jihad qilishlikka agar ijozat bermasalar, o'g'illarni Alloh yo'lida jihad qilishlikka haqqi bormi, yo'qmi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, agarki bir odam qarzdor bo'lsa, ya'ni qarzlari bo'lgan bo'lsa, bu odam qarzlarini to'lamasdan oldin jihatga borishlikka mı yok mu? Barsa hukum qanday Şunday iki de sualim bor. İnşallah bu savollarga e, sahih bilen, hüccetler bilen, cevap javob berishlikka harakat qilamiz. E, Alloh Teala bilgen ilimlerimiz bilen, amal qilishlikka hammamizga nasip qilsin. İnşallah bu ikki savolga cevap bermasdan aldın. Evvelen bir iki derseni. yaxshi ekani tushuntirishimiz kerak. Avvalan bir ikki narsani yaxshi ekani bayon qilishimiz kerak. inshaalloh bu narsalarni bayon qilgandan keyin savollarimizni javobiga o'tamiz inshaalloh. Birinchisi Alloh yo'lida jihad ikki qism bo'ladi. Bir farzi kifoya va ikkinchisi farzi ayn. Ya'ni jihad ba'zi payt farzi kifoya bo'ladi va ba'zi payt farzi ayn bo'ladi. Qachon farzi kifoya bo'ladi? qachon farzi ayn bo'ladi? Jihad agarki musulmonlar sog' va salomatda bo'lsalar, musulmonlardan birontasi biron xatarda va qo'rquvda bo'lmasa va musulmonlar tinch va amniyatda bo'lsalar va musulmonlarni o'zlarining kuch va quvvatlari davlatlari agar bo'lsa, shu paytda xalifaga, amirul mu'minga yılda bir merte yok ki, iki merte Allah yolunda cihad qilishlik uchun e, bazı bir guruhlarni çıkartışı ve jo'natishi kerek. Ana şu guruhlarni Allah yolida cihat kılıçlıkları farzi kifaya bo'ladi. Ya'ni bazı bir kişilerini Allah yolida cihat kılıçlıkları bilen nergi Müslümanlardan bu farziyat tüşedi ve onlar gunohkor bo'lmaslar. Agar hech on kişi çıkmasa shu paytda hammalar gunohkor bo'ladi. Shuning uchun shu guruhlardan ba'zi musulmonlar chiqib Alloh yo'lida shu yilda bir marta yoki yilda ikki marta jihad qilishlik bilan shu farziyatni ado qilishlari kerak, taki narga musulmonlardan gunoh saqit bo'lsin. Xo'p, bundan tashqari 3 holat borki, jumhur ulamo bunlar ittifoq qilgandir. Bu 3 holatdan birontasi agar vuqu bo'lsa, musulmonlarning hammasini ustiga musulmonlarga jihad farzi ayn bo'ladi. Agar shu 3 holatdan birontasi voqe bo'lib qalsa, musulmonlarga jihad farzi ayn bo'ladi. Bunlardan birinchisi idal taqal zahfan, ya'ni musulmon va kofir guruhlar agar ushlashib qolsalar, musulmonlardan bir guruh bilan kofirlardan bir guruh agar ushlashib qalsa, shu paytda shu guruhdan qochib ketishlikka ijozat yo'q, oyoqdan uzoqlashishga ijozat yo'q, balki shu paytda shu jangga qo'shilib jang qilishlik o yoqdagi musulmonlarga farzu ayn bo'ladi. Allahu taala Anfal surasida shunday farman qilganlar: "Astauzu billah ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu." Ey iymon qilganlar, agar kofirlardan bir guruh bilan ushlashib qolsalaring, sabit qadam bo'linglar. de Alloh taala shu oyati karimasida buyruq qilyapti. Shuning uchun agarki musulmon guruhlardan birontasi kofir guruhlardan birontasi bilan ushlashib qolsa, ikki sof bir araya kelsa jang qilishlik uchun shu soflardan uzoqlashib ketishlik joiz emas, shu jangda qo'shilishlik kerak. Va ikkinchisi Ya'ni jihadni farzi ayn bo'lgan voqealardan ikkinchisi shuki, agar dushman musulmonlardan biron joyga hujum qilsa, biron qishloqqa yoki biron musulmonlar ustiga hujum qilsa va musulmonlarning joylaridan bir qarish yoki bir qadam bir joyni ishg'al qilib qo'llariga olsalar, shu joydagi musulmonlarga shu dushmana qarshi jang qilib, o joyini qaytarib olishliklari farzi ayn bo'ladi. Agar shu joydagi musulmonlarning taqati shu kofirlarni daf qilishlikka yetmasa, shu musulmonlarga yaqin bo'lgan nargi musulmonlarga farzi ayn bo'ladiki, shu dushmanlar bilan jang qilib, shu dushmanlarni daf qilib, shu bir qarish joyini yoki bir qadam joyini qaytarib olishlik. Agar o musulmonlarni ham gücü yetmasa, gene onlarga yaqin bo'lgan nargi musulmonlarga farzi ayn bo'ladi. Agar onlarni ham taqati yetmasa, nargi musulmonlarga va shunday sekin-sekin dunyodagi hamma musulmonlarga farzi ayn bo'ladiki, shu joyni shu dushmanlardan difo qilib, dushmanni def qilib, shu bir qarish yoki bir qadam joyini qilishlik. Ana shu narsada jumhur ulama, hamma alimler ittifoq qilganlardir. Yana kitoblarda kelgan boshqa bir iborada agarki kofirlar bironta musulmonni asir olib qo'ysalar yoki bironta musulmonga zulm qilib qo'ysalar, oyoqqa yaqin bo'lgan musulmonlarga farz ayn bo'ladiki, shu musulmonni shu kofirlarning qo'lidan qurtarishlik. Agar oyoqdagi musulmonlarning taqati yetmasa, onlarga yana yaqin bo'lgan musulmonlarga farz ayn bo'ladiki, shu musulmonni shu kofirlarni qo'lidan qurtarishlik. Agar onlarni ham taqat yetmasa, nargi musulmonlarga o'llarini ham taqat yetmasa, yana yaqin bo'lgan nargi musulmonlarga agar onlari ham taqat yetmasa, shunday sekin-sekin dunyodagi hamma musulmonlarga farz ayn bo'ladiki, shu musulmonni kofirlar qo'lidan qurtarib olishlik. Ana bu narsalarda hamma olimlar ittifoq qilganlardirki, hamma musulmonlarni ustiga farz ayn bo'ladi, shu musulmonni qurtarishlik yoki shu bir qarish yoki bir jayni u kofirlarni qo'lidan olishlik. Ana Allohu taala Ahzob surasida qanday jangida shu voqeadan keyin shu oyati karimani nozil qildilar. Xandak jangida biz bilamizki 10 mingda kofir guruh e, jamlanib musulmonlarni muhasara qilganlardi Madinaga va shu paytda ba'zi bir shaxslar kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ijozat so'raganlardi. Alloh taolo Ahzab surasida shunday farmon qilganlar: Astagfirullah va yasta'zinu fariqun minhum an nabiyya yaquluna inna buyutana awratu va ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara. Va onlardan ba'zilari bizning uylarimiz xatardadir aytib payg'ambardan ijozat so'rayaptilar. Va ma hiya bi'avra va onların o'ylari xatarda emas. In yuriduna illa firara, magaram onlar jangdan qochishlikni xohlayaptilar. Alloh taala bu oyat kirma bilan shunday zarurat paytlarida jang qilmayotgan va jangdan qochayotgan va jangga qo'shilmayotganlarni Alloh taolo malomatlayapti. Bu da shu jangni zarrat kerakgan paytda musulmonlarga farz ayn bo'lganini shu oyat karimani jumhur ulamo hujjat keltirganlar. Va jihadni farz ayn bo'lganini 3-chi xili agar musulmonlarning xalifasi yoki amrul mu'min bir qavmga yoki musulmonlarning hammasiga qanday bo'lsa ham agarki jangga chiqishlikka buyruq qilgan bo'lsa, shu paytda shu musulmonlarga jihadga chiqishlik farzi ayn bo'ladi. Ana Alloh taala Tavba surasida shu oyat karimani farmon qilganlar astagfirullah ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard Ey iymon qilgan mu'minlar sizlarga nima bo'ldi sizlarga Alloh yo'lida jihadga chiqin deganda yerga chaqilib qadilaring. Ana shu oyat bilen, bilan agarki musulmonlarning imamı, xalifasi musulmonlarga jihadga chiqishlikka buyruk qilsa, hamma musulmonlarga jihadga borishlik farzi ayn bo'ladi. Ana shu 3 cumhur jumhur belki balki hamma özü o'zida ittifoq qilgan narsadir. Shu 3 holatda musulmonlarga jihad farzi ayn bo'ladi. Yana shunlar bir qaytarib qo'yamiz. Birincisi, agar iki guruh ushlashib qalsa, ya'ni musulmonlardan bir guruh bilan kofirlardan bir guruh qarshi-qarshiga kelib, qiladigan holatga kelsalar, bironta musulmonga oyoqdan qochishlikka ijozat yo'q, onlarga farz ayn bo'ladi shu jangga qo'shilishliklari. Ikkinchi holat, agarki kofirlar musulmonlardan bir qarish joyini yoki bir qadam joyini zo'r bilan olsalar, yoki biron musulmonni asir qilib zulm bilan olsalar, hamma musulmonlarga shu joyni yoki shu musulmonni qurtarib olishlik farzi ayn bo'ladi. Va uchinchisi, agar musulmonlarning imomi, xalifasi musulmonlarga jihadga chiqishlikka buyruq qilsa, hamma musulmonlarga jihadga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham aytib qo'ygandik. Endi bu narsani tushundirgandan keyin, ya'ni jihad qachon farz kifoya bo'ladi va qachon farz ayn bo'ladi, bu narsalarni hozir tushundirgandan keyin avval aytgan ikkita savolga endi javob beramiz. Bunlardan birinchisi, agar bir kishini ayasi yoki atasi o kishiga Allah yo'lida jihad qilishlikka ijozat bermasalar, shu kishi Allah yo'lida jihad chiqishlikka haqqi bormi, yo'qmi? jihad qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ana bununla aloqali ba'zi bir hadisi shariflar bor. Shu hadisi shariflarni avvalan zikr qilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bir kishi kelgan va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan jihad qilishlik uchun ijozat so'raganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishiga sizni ayangiz, atangiz bormi deb so'raganlar. O kishi bali bor deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o kishini boring ayangizga va atangizga xizmat qilishlik bilan jihad qilinglar deb o kishini qaytardilar. Bu hadis Muslimda o'tgan sahih bir hadis. Yana ba'zi bir hadis shariflar bor, muttafaqun alayh bo'lgan Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan boshqa bir hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga savol qilingan amallarni eng afzali qaysisi deb so'ralgan. va ba'zi rivoyatlardada Allohga amallarni suyumroqi qaysisi deb so'ralgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamda avvalan as-salatu ala vaqtiha deganlar, shu narsadan keyin qaysi deganda deganlarki birrul validayn, ayay va ataga yaxshilik qilishlik deganlar. Shundan keyin qaysisi deb so'ralganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam al-jihadu fi sabilillah deganlar. Ya'ni birinchisi vaqtinda o'qilgan namoz, ikkinchisi ayaga, ataga yaxshilik qilishlik, uchuvchisi Alloh yo'lida jihad qilishlik deb aytilgan bu sahih bir hadis. Va bundan aloqali boshqa rivoyatlar ham bordir. Qanchadan qancha insonlar bor. Bu oyat karimaga amal kishi bitta teshikdan ikkinchi marta chaqilmaydi. biz yo'limizni sarih hamma musulmonlarga jihatga borishlik farzi ayn bo'ladi. Bunlarning hujjatlarini ham qitolni maqsad qilishlik emas, balki undan keyingi g'oya murtadlar darajasiga ko'tarilganini Al-Valo val Baro kitobida Vadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga faqat mu'minlik sharti. Bunday da'vatlarni eshitmagan yoki eshita olmayotgan kishilarga yetkazib qo'yishlar. Hurmatli birodarlar, siz yana qanday mavzudagi savollarga javob topishni istaysiz agar sizni yana boshqa savollar qiziqtirsa marhamat internetdagi 3 w jundur rahmon biz saytimizga o'z mulohazangizni qoldirsangiz inshaalloh javob topishga harakat qilamiz bir yangi nashida tayyorladik ustozlar bilan keling birgalikda muxlislarimiz bilan tinglasak juda yaxshi bu nashidan davomidan bir sangardan tushgan birodarimiz bilan bo'lib o'tgan suhbat bor. Ana shu suhbatni ham muxlislarimiz e'tiboriga havola etamiz. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Qaytmaydi bayatidan, qo'rqitar haybatidan, dil to'lar g'ayratidan bo'lsa iymon. Qaytmaydi bayatidan, qo'rqitar haybatidan, dil to'lar g'ayratidan bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Haq yo'lda hayot qurar, har damda haqda turar, yovni har joyda urar bo'lsa iymon. Haq yo'lda hayot qurar, har damda haqda turar, yovni har joyda urar bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. umrida g'oya bo'lar dingar oya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon umrida g'oya bo'lar dingar oya bo'lar ummatga soya bo'lar bo'lsa iymon jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. Ot bo'lar chiddatida diniga xizmatida, ichra izzatida bo'lsa iymon. Ot bo'lar chiddatida diniga xizmatida, el ichra izzatida bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar bo'lsa iymon. Jang assalomu alaykum usoma birodar yaxshimisiz alhamdulillah yaxshi ekan alaykum assalom Sangardan yaxshi keldingizmi? Xizmatlar bilan charchamay. Alhamdulillah yaxshi keldik. Allohga shukr. Mana ta'limlarda ham birga bo'ldik, alhamdulillah. Ta'lim mashaqqatlarini birga ko'rganmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ta'limdan tushganimizdan beri deyarli ko'rishganimiz yo'q. Э, siz u yoqda qoldingiz Sangarda, biz bu yerga keldik radioda faoliyat olib borish uchun. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Endi bir iymonlashsak yaxshi bo'lardi. Э, boshingizdan ko'rgan kechirganlaringizni, Sangarda bo'lib o'tgan voqealarni э, so'zlab bersangiz, tashqaridagi bizni tinglaydigan muxlislarimizga ham juda qiziqarli boladi Ular kutishadi bu yerdagi mujohidlarni boshdan o'tgan qiziqarli voqealarni, ayniqsa jang amaliyotlar paytlarini qissa qilib bersangiz, bir da'vat bo'ladi. bir sabab bo'ladi ba'zilarga hijrat qilishga mm, mana shu jihod yo'liga bir qiziqish uyg'onishiga sabab bo'ladi Mana yaxshi inshaalloh inshaalloh allohni roziligi uchun inshaalloh xolis alloh uchun shu birodarlarni hijratiga sababi bo'ladigan bo'lsa inshaalloh alloh taolo qodir qilgancha esda qolganicha shu bo'lgan voqealarda o'sha sangarda turgan o'sha vaqt mobaynida bo'lgan bo'lib o'tgan qiziqarli bir alloh taoloni bergan bir nusratini nimalarni inshaalloh aytib berishga harakat qilamiz jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon allohga ahdi bo'lamiz birodarlar bilan Э, kuzatib shu razvedka qilib turardik shu dushman qarorgohlarini turishlarini qayerdan ta'minoti keladi qayerda nimasi turadi qanday texnika qayerda qanaqa qurollari bor hammasini shu bo'lib kuzatib turardik ularni keyin bir yerda biz turgan joyda bizni turgan mintaqani biz turgan joyimizni markazda atrofimizda ansorlarimizni markazlari bor edi shularni shu orani uradigan bir tanki bor edi o'sha yerda bir tank turardi sangarni ichida turadi lekin shu tank uzoq masofani uradigan nimasi xususiyati borligi uchun shu tank ko'proq biz turgan shu ikki tog' dorasi katta tog' dorasi turardik mana shu yerda ko'p urardi shu tankda endi biz hadaf qilib o'zimizga birodarlar bilan kuzatib nima qilardik keyin uni shu nima qilib yaqiniga borib kuzatdik boshqa qilib shu e, yo'q qilish kerakni maqsad o'sha tankda shuni niyat qildik keyin e, zarur birodar bilan bir kun keldi u birodarimiz minyor birodar kelib alloh rozi bo'lsin shuni aytdi birodar dedi boraylik shunaqa shunaqa bir kun oldin kuzatdik u yerda tarast qildik razvedka qilib bildik nima qayerda qanaqa keyin e, ertasiga harakat qildik saharlab tursak havo olinganida qor yog'ishni boshladi keyin biz o'shaga harakat qilib e, kiyimlarni maskirovka kiyimlarni kiydik ya'ni qor qalin bo'lgan sabab oppoq kiyimlarni oldik qurollarimizni ham maskirovka qilib oq narsalarga nima qildik keyin harakat qilishni boshladik shu o'shanda biz tayyor bo'lganimizda soat asr vaqtlari bo'lib qoldi asrda asr vaqtlari edi bu birodarlar bilan ko'p yurganim sababli u mintaqalarni yaxshi bilardik keyin bordik to biz hadafga yetib borgunimizgacha qorong'i bo'lib qoldi biz qurollarimiz bitta erpaga bor edi Э, agar iloji bo'lib qolsa shunaqa 100 metr 50 metrdan o'zini sangarini yoniga chiqib turib agar uramiz bo'lmay qolsa shu rpgni o'qidan mina tayyorlab o'sha yerda narsalarni olgandik o'sha yonuvchi shunu bo'lsin xamirsimon moatlarni olib turib portlovchi mavodlarni olib olgandi yonimizda hmm, shu portlatamiz tankini agar granatomet bilan otishga granatomet bilan yaqin masofadan otib bo'lmaydiyu kamida o'ttiz metr bo'lishi kerak hmm. e, shunga ellik metr joy topsa granatomet bilan otamiz agar bo'lmasa o'sha granatometni o'qini xamirsimon mavod bilan shu mina qilib tayyorlab qo'yib portlatish maqsadida bordik keyin hmm. tankka yaqin bordik shu istab sekin shu mini polalarda tozalab yurishga harakat qildik keyin vaqtimiz cho'zilib ketgani уже asr hmm. vaqtida chiqqandik shomdan keyin bo'ldi qorong'i tushib qoldi уже tuman ham ketib osmonga yulduzlar chiqqan edi ko'rinyaptida endi yo'q chizzaga yetar yetmas shunaqa qor bo'lganda alloh hmm. alim shu chizzadan balandroq bo'lishi mumkin oldiniga ozroq shu minalarni tozalashga harakat qilib yurdik keyin vaqtimiz ko'p ketgani sababidan keyin allohga tavakkul qilib bosib boraverdik keyin ular setga to'qishgan shunaqa setga to'qigan granatomet bilan otsangiz parraga chiqadi orqasidan hmm. o'sha parraga borib turib simga ilashib turib yo'nalishini o'zgarib o'zgarib ketadida hmm. granatomet shunaqa ular o'zlaricha xavfsizligini nima qilishganda biz shu maqsadda borib agar nima bo'lsa joy granatomet bilan otishga joy topsak ham simni kirkib qo'yib turib otib shunaqa endi bir fikrlar qilib bordik oldin tankka yaqinlashib bordik tankni oldida yonida murcha bor edi uniki bir haligi qarorgohda endi ularni hmm. o'sha yerdan havoni otib turardi ular keyin uni yonboshida dishika bor edi katta qurollar shunaqa qurollar bilan nima qilishgan tovushlari kelib turibdi bizga tankni oldiga yaqinlashganimizda bir tosh bor ekan o'sha yer toshni oldiga o'tirdik qalin qor edi keyin biz oq kiyimligimiz yaxshi foyda berdi bizga maskirovka maskirovka o'zi ko'p foyda beradigan katta e'tibor beradigan narsalardanda Keyin o'sha yerda o'tirib, u endi nima qilishni boshlaganimizda ikkita bu soldat chiqib qoldi. Ular endi shunaqa bir o'zlarini nimasini ko'tarish uchun yoki kelayotgan birov yaqinlashayotgan bo'lsa, qo'rqitib, cho'chitish uchun yaka-baka otib turishadi. O'zlaridan hmm. o'zlari ham otib turadi. Biz bormiz shu yerda. Otib turadi, endi keyin u ikkitasi chiqdi, otdi u yaka-baka. Keyin yana uchtasi chiqdi. Endi bizdan masofa biz o'tiribmiz, ular bir 4 metr u Otib, otib turibdi. Keyin Demak 5 kishi bu. 5 kishi bo'lishdi ular. Keyin otda-otda ikkitasi kirib ketdi. Keyin bittasi shu ot etganda simxordan keyin bir do'mboq borda, do'mpa do'qni nima qilishgan, qumni nima qilib o'zlariga nima himoya uchun ana qilib qo'ygan narsalar bor edi. Hmm. Katta qurollardan himoya qila, xuddi devorga o'xshab qalin nima qilib qo'ygan, qum to'flab qo'ygan atrofiga. O'shaning ustiga chiqishdi. Bu yerdan biz 3 metr masofa turibdi. Yoniga keyin ikkitasi chiqdi. ofitserligini shu yerda уже sezdik u ingliz tilida gapirardi keyin qo'lidagi muhobara ham emas telefon ham emas mobilniy ham emas boshqa bir qandaydir aloqa vositasi edi bir boshqachada qandaydir mm-hmm. gapiryapti endi yonimizdalik uchun bilinadi muhobara bo'lsa e, siz gapirganingizda u gapirolmaydiku u unday emasda mm-hmm. u bir vaqt o'zida ham ikkovsini tovushi kelganda telefonga o'xshaydi lekin telefon emas mm-hmm. boshqa narsa bir qandaydir harbiy bir aloqa vositasi bo'lsa kerak e, shunda chiqib endi ingliz tilida gapiryapti yakka buyakka shuni ustida yuribdi haligi ikkita qurollangani e, orqasidan yuribdi haligini ustida endi biz bilamizda bu pokistonni pokiston bo'lsin boshqa murtadlar bo'lsin kimisi bo'lsa ham ular favjiylari yo bu askarlari bir tiyinga qimmatda it hmm. narxi bularni qadri yo'qku hmm. shuning uchun bular bizga kerak emas edi bizni hadaf tank edi tank hmm. ham qimmat ham bizga juda qattiq zarar berayotgan narsa edi shuni maqsad qildikda biz qimirlamay o'tiraverdik turgan joyimizda. Endi ular bizni oldiligi uchun, yonidaligi uchun yonini qaramayapti-ku. Bizdan bir 3-4 metr past o'rmonliq, o'rmonliqqa qarab otib o'sha yerga qarab turibdi. Hmm. Endi bu ofitserni yoqqa chiqishidan oldin u nimasini olib, oldini olib turib, aminiyatni olib, bitta o'sha yoqqa bir ikki otdi avtomat o'rmonni ichiga otyapti biz tepamizdan o'tib ketyapti hmm. keyin bitta granata tashladi u portladi bizdan sal bir besh metr pastroqqa tushdi portladi u keyin ular o'sha chiqdi ustiga yaqqa bu yoqqa yurdi yurdi yurdi ya'ni biz turgan joyimizdan sal chaproqda yonimizda o'sha simxo'rini teshigi bor ekan hmm. teshib qo'ygan ekan o'tin tashishar ekan o'sha yerdan keyin shu yerdan nima qilishardi ekan o'sha yerdan ofitseri chiqdi endi kattasi oldi quroli yo'q uni qo'lida avtomati yo'q edi pastdan keyin haligi ikkita soldat ham chiqdi qurollangan ular qop qora kiyimda edi ular ustlari plashlari ham bor edi shunaqa harbiy holatda ular kechasi bittasi ham uxlamaydi hammasi hmm. uyg'oq turadi portal avtomat hamma yo'g'i harbiy holatda chanta turishadida hmm. doim biz hujumlar ko'proq kecha kechqurun bo'lgani sababli bo'lsa kerak allohu alam kunduzi ko'p u g'aflatda bo'lishadi kech payt shunaqa bo'ladi bitta soldat chiqdi endi ular telixga o'xshaydida orqasidan itga o'xshab yugurib yuribdi telix bo'lsa kerak deb gumon qilib qo'ydik hmm. keyin u chiqqandan keyin orqasidan ikkovsi chiqib turib keldi kelib endi bular shunday bo'ldiki biz o'tiribmiz men sal toshga yopishganroqman u aka e, aka yonimizda yonida turibdi u toshdan alohida bo'lib endi ular chiqqan paytda shu turgan joyda qatganda qimlasangiz sezib qolishi mumkin hmm. keyin alloh taolo o'zi sobit qadam qildi birodarni ham alloh rozi bo'lsin yuragi baquvvat birodar ekan hmm. shunday turgan joyida endi u biz chap tarafimizda 2 metr yonimizda turibdi-da, chap tarafda ular pastga qarab turibdi, biz turgan joyimizda qatiganmiz Keyin shunday turgan joyda u pastga qarab gapirib turdi, turdi, turdi, turdi. Shu paytda endi qimirlab qimirlab nima keyin u pastga qaragan joyida, keyin birdan qaytmoqchi bo'lib shu chap tarafi bilan biz turgan tarafga qarab turib burildi-da, burilib endi tepaga qaytib ketmoqchi. shun burilgan paytda zarur ekanini ko'rib qoldi haligi. Hmm. Shunday u burilayotgan joyda to'xtadi-ku, engashib. engashib haligi tajublan qarayaptida qarayapti-da. Nima bu? Hayronda endi uniki yonida hech bo'lmagan shekilligini uni ham birdan biz tarafga qarab yurishni boshladi. Shu yerda u nima qilishni bilmay qoldi shekilli, u ham yo biz odamligimizni bilmadi, tushunmadi. Hmm. Haligi hayratda keyin biz bu zaruraki tarafga qarab qadam qo'ydi. Men shu yerda keyin Zarur akani ogohlantirdim. U endi aka qo'mondon bo'lib borganda biz ikki kishi biz o'sha hali hadisga muvofiq ikki kishi safarga chiqsanglar ham amir saylanar degan shu mazmundagi hadisga muvofiq biz qo'mondon qilib u kishi mas'ul bo'lgan edi keyin u birodar yetganda aytgandiki hadaf tank bo'lganligi uchun nima bo'lsa ham otmang man bismillah demagunimgacha otmang deb birodar aytgan edi hmm. shu yerda turib turdik keyin biz tarafga harakat qilganda men aniq bildimki u bir ko'rdida sezdi hmm. aniq ko'rmagan bo'lsa ham sezdi biz tarafga harakat qilyapti endi ikki qadam qo'ysa zarur ekan oldiga keladida keyin shunday yaqinlashdi boshladi men ko'rdi dedim birida хранительda ochdim keyin zarur ekan birdan avtomatni oldiga turdi turib endi masofa qancha zarror aka bilan siz уже u men bilan zarror akani orasi 1 metr yarim metr shunaqa yaqin o'tiribmizku ku faqat men ular tarafga qarab o'tiribman zarror aka ular bas bu tarafga qarab o'tiribdi endi qatib turganligi sababdan burilib qarasa ular sezib qoladi hmm. qimirlasa shuning uchun u kishi qimirlamay turgandi endi biz umidimiz shuki yana qaytib kirib kelsin bular bizga kerak emasda ular biz hmm. faqat shu hadaf tank bo'lganligi uchun uncha nima qilmadikku keyin shu turgan yerimizda yaqinlashib boshlaganda keyin men aytdim zarur aka ko'rdi dedimda ko'rdi deb berdi охранительni ochganimda u kishi ham уже avtomatni oldiyu birdan turib jang qilar er yigitlar g'ayratli sher yigitlar din bo'lsin der yigitlar bo'lsa iymon Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. otmoqchi bo'ldi shunda e, alloh qadari bilan avtomat otmay qoldim zarur ekani u yaqin kelganligi uchun avtomatni stolidan ushladiyu tepaga ko'tarib keyin tortgan avtomatni keyin zarur aka bilan undan keyin ham gaplashib iymonlashgan ekanmiz birga bo'lganmiz u kishi shunday deb aytib beryapti stoldan ushlab tepaga ko'tarib tortgan keyin e, yo'q dovush valloh hali dovush chiqib uspet qilmadi shuni bu bir besh sekund ichida bo'layotgan ishdi. shunaqa tez vaqt ichida bo'lib ketyapti shuni ushladingiz stolni ko'tardi keyin o'ziga tortgan zarur ekan tortgan keyin tortganda shu zarur aka qattiqroq tortib ular endi ularni jussasi ham katta kattada hmm. shunday zarur zarur katta katta ekan manbalar tortganda keyin ketganda u ham stolni o'zidan uzoqlashtirib keyin yaxshi tortolmagan zarur aka tarafga qarab ketib qolishdi keyin shu paytda u yoqda ikkitasi turganda bittasi chap tarafdagisi pastroqda turgani perida hrantilni ochayotganimni men sezdim-da. Chak ketyapti, shu ochib endi menga to'g'rilab otmoqchi bo'lyapti. уже meni ham ko'rishdi. Keyin men birinchi unisini otdim. Shu perida hrantilni ochayotganimda otdim. Alhamdulillah yiqildi u. Keyin ikkinchisiga shu burib otmoqchi bo'layotganimda u ham otdi. Shu paytda alhamdulillah ustozlarga ham alloh rozi bo'lsin. amallarni qabul qilsin ustozlar ta'lim ham ko'p foyda berdida shu hmm. ko'p mashq mashqlarni shu adoman bo'lsin boshqa bo'lsin mashqlarni qaytarib turish kerak ekanda haligi rus tilida мишечный память deydiku o'zi saqlab qoladi ekanda unaqa paytda siz avtomatni qo'ndag'ini yelkaga qo'yish kerak edi mayriga qarash kerak edi bu yerdan ushlash kerak edi u narsalar sizni hayolingizga kelmaydiyu lekin shu mashqni ko'p takrorlaganingiz uchun shu o'zi ketadi ekanda, o'zi hmm. o'sha joyga tortilib, o'sha yerda shunday bosiladi ekanda. Men shu shu paytda o'tirgan yerimda avtomatni olib, keyin o'zimni tafakkur qilib o'ylab ko'rsam, oldinga burilib otganda stoyka bo'ladi, o'zini hajmini kichkinaytirgan holda. Shunday bo'lgan ekan, Zarur aka bilan yonma-yon turganimiz sababli o'sha otgan shu bir magazinni qo'yib yuborganmi? Ular qurolda 20 ta o'q ku Keyin jetresida shu ko'p otganmi, nima bo'lgan menga ham shu ikkita yerimga tegdi bitta o'q deb men gumon qildim shu qo'l bittasi qo'limdan kirib biqinimdan sal silab o'tib ketgan hmm. o'sha hajmni kichkinartirilgan holda shu bel tarafdan biqin taraf shunaqa ketibdida alloh alam agar turgan joyimda otganimda balki yurakka tekkan bo'lishi ham mumkin edida hmm. shu alloh taoloni bir nimasi ekanda bu ham keyin zarur ekan ushlab ketgandi unga men burilib qaraganimda zarur akanda tushib ketayotganda tortgan zarur aka pastda bo'lgan u tepada bo'lgan ham uni hajmi kattaligidan u tagida qolayotgan bo'lgan zarur aka keyin shu yiqilayotganda zarur aka uni tepgan endi qayerga tepdim men ham aniq nimam yo'q deyaptiyu lekin vallohu hali men ularni ko'rgan paytimda shu yerda ikkitani otib orqaga qaraganimda u zarur aka menga nisbatan chap qo'lda u o'ng tarafda 2 metr 1,5-2 metr uzoqligida zararakadan yiqilib yotardi u. Hmm. Shunda shu yiqilayotganda zararakat tepganda u u yoqqa yiqilganda u tarafga yiqilgan keyin men uni aniq ko'rdimku keyin unga qarab otdim uni otib ular tarafga yugurdim endi biz qaytadigan yo'limiz ham o'sha tarafda edida endi o'sha hmm. men turgan yerdan biz boshida turgan yerimizdan to'rt metr pastlikda edi uch to'rt metr pastda edi uni otdimda yugurdim keyin men shu o'q tekkan paytda sezimda men sal qattiq udar bo'ldi sal orqaga uchdimda arqa roqqa jildirib yubordi tekkanda men unaqa yengil deb bilmadimda menga birinchi martaligi sababli xuddi bir qattiq ko'krakka tekkanday bo'ldi keyin o'sha tarafga yugurdimda keyin zarur akaga ketdik deb aytdim keyin zarur aka turdida u shu dushman tarafga yurdi avvaliga keyin men aytgandan keyin men zahmiy bo'ldim qaytamiz aka dedim keyin u kishi qaytdi keyin zarur akaga qarasam uni ham shu pasti qon edi oq kiyimligidan dan shuni kip qizil edi oyog'i hmm. men qattiq qon yo'qotganim deb nima qildim keyin u kishi oyog'idan zahmiy bo'lgan ekan menda shunaqa qo'limdan nimadan zahmiy bo'lib keyin shu bilan qaytdik keyin alhamdulillah shu shu yerda bir alloh taoloni bir karomati bo'ldi shunday biz qaytyapmiz. Endi u yerda biz turgan yerimizdan o'ng tarafga tankni o'ng tarafida birta katta murcha bor edi. Shunaqa birta o'sha yerdan havoni otayotdi, keyin yonida dishika bor edi. Katta qurol bu unda havoni otayotgan yerlarda ular ko'pchilikda dovushlari kelib turardi. Shu yerda biz otib tushib ketayotganimizda, endi biz pastlikka qarab tushamiz, faqat daraxtlar bor. Endi u daraxtlar qurollariga qarshi to'sib bera olmaydi. Agar ular bizni orqamizdan chiqib o'tganda ahvolimiz og'irlashgan bo'lardi lekin alhamdulillah alloh taoloning bir karomati bo'ldi ular shu paytda ichkarida yana otishma bo'ldida o'q dovushi kelyapti lekin o'qlar bizga kelmayapti hmm. endi qaytib tushib ketayotganimizda bir qarab qarab tushib ketyapmiz sen chiqib qolguday bo'lsa nima bo'ladi deb ichkarida qattiq otishma bo'lyapti keyin biz bemalol pastga ancha uzoqlashib oldik u yerdan keyin nima otishdi осветитель otishni boshlashdi hmm. osmonga shunday yoritadigan narsa otadi hmm. shunday rosa yorug' bo'ladida keyin unda harakatlansangiz ko'rib shu ta'limda o'rgatardiku осветитель mm-hmm. otadi yorug'lashadi yotamiz harakat qilmaymiz keyin topolmaydi uyoqqa bu yoqqa otadi otadi otadi осветитель o'chadi turamiz harakatlanamiz shunaqa alhamdulillah markazimizga qaytib kelib oldik alhamdulillah shunaqa bir alloh taoloni bergan karomati nusratini ko'rdikda allohdan mm-hmm. bergan bir nusrati bo'ldi endi qanday bir xulosaga keldingiz tashqaridagi jihatdan uzoqda yurgan birodarlarga qanday so'zlaringiz bor? Aytadigan gapim birodarlarga shunday deymanki, hech qachon mu'min banda Alloh taoloning mu'min bandasi o'zini zaif sanamaslik kerak ekanda, biz vatanda yurgan payt johil bo'laylik, shu iymonga kelgandan keyin ham e, islom aqidasini tushungandan keyin ham shu o'ylardik, shunaqa bir fikr keladi ekanda, shayton alahlana borligi borku, baribir fikr beradi. Hmm. kelardi bu shunday tog'utlar bu amerika bo'lsin boshqa bo'lsin qancha kuchli qancha qurol yarog'i bor qancha aslahalari bor deb bilardikda keyin shunaqa bir nima bo'ladi lekin bu narsa mo'minlarni g'amgin qilmaslik kerak ekanda chunki men shu yerda ko'rdim bizda e, markazda tursak shunaqa o'nga yaqin birodarlar bo'lsa ham qurollari oddiy oddiy avtomat bo'lsin boshqa bo'lsin lekin ularda katta katta qurollari bor dshk bo'lsin zikiyak bo'lsin tank bo'lsin to'p bo'lsin boshqa boshqa vertolyotidan hamma narsalari bor qurol yarog'i boru lekin u narsa yordam bermas ekanda ular bilan chunki alloh taolo biz bilanku ular bilan emas alhamdulillah alloh taolo biz bilan o'sha yerda xuddi o'sha hali qur'oni karimda kelganku farishtalar tushiramiz hmm. yordam qilamiz deb xuddi xuddi shu narsani men ko'rdimda keyin chunki biz zahmiy bo'ldik qaytdik ertasiga ansorlar kelib keyin xursand bo'lib radioda aytdi televizorda aytdi nima bo'ldi yaxshimisizlar dedi shunaqa dedi ular aytgan keyin o'zini radiosida aytgan bizdan uchtasi shahid bo'ldi uchtasi o'ldi degan keyin to'rttasi zahmiy bo'ldi hujum qilishdi bizni sangarga o'ntasini o'ldirdik mujohidlardan o'ntasini o'ldirdik deb shunday deganda boshqa mintaqadagi o'sha shaktu mintaqasidagi ansorlar keyin muhobara qilgan u yerdagi ansorga o'sha hmm. amirlariga muhobara qilib nima bo'ldi sizlarda shunaqa o'nta shahid bo'libdi shunaqa deyapti nima bo'ldi qanaqa voqea deb hammasi so'rab nima qilgan endi ular shu paytda bizni orqamizdan chiqib otmadida ikki qadam qo'yib turib shunday qarasa bizni ko'rardi otardi o'sha yerda lekin ular otmadi ular o'zlarini o'zlari otayotgandi o'sha yerda men qayt etganda aniq bildimki orqaga qarab qarab qaytyapman o'q otilyaptida u yerda katta o'q otishma bo'lyapti lekin bizga o'q kelmayaptida avvaliga otishma bo'lyapti o'q kelmayapti keyin men hayrat hayron bo'lib kim qaradim endi chiqib qolsa yana o'zimizni himoya qilish kerak va belizni qilib qochmaysizku dushmanga hmm. endi chekinyapmiz qarab qarab ketyapman faqat ichkarida otishma bo'lyapti va hmm. tovushlar kelyapti har xil qiyqiriqlar kelyapti keyin shunaqa degandan keyin shu o'zim xulosa chiqardim alloh taolo farishtalarni tushirganmi yoki e, alloh taolo ularni qalbiga qattiq qo'rquv solib sangarlarni ichidagilar bilan tashqarisida yurgan shu payrada yurgan bir birini otganmi maqsad to'rtta zahmiylari ham bo'lgan ularda yana uchtasi shu o'lgan maqsad alloh taoloni nusratini ko'rdim men birodarlarga shu chetdagi bo'lsin o'zimizdagi bo'lsin g'amgin bo'lishmasin alloh taolo biz bilan alloh taoloni nusrati albatta bo'ladi ekanda bu nusrat kuchga yoki bir haligi nimaga bog'liq bo'lmasa ekanda faqat shu iymon taqvo alloh taologa tavakkul bo'lsagina alloh taolo nusrat bo'lib beraverar ekanda loyiq bo'lsak shu narsaga agar biz alloh taolo albatta nusrat berar ekanda faqat alloh taologa tavakkul qilib qo'limizdan kelganini alloh taolo qodir qilganini qilib biz shuni qilib tursak edod bo'lsin boshqa tayyorgarlik bo'lsin hujum bo'lsin boshqa bo'lsin shuni qo'ldan kelganini qilsak natijasi Allohdanda. biz Alloh uchun qildik, endi Alloh taolo albatta bandalariga beradi nusratini. Kimga qandaylik kim men uchun bu nusrat bo'ldi-da. Alloh rozi bo'lsin. Mayli, Alloh taolo sizdan ham rozi bo'lsin. Barcha birodarlarimiz mana shu jihod yo'liga bizlarni hissalarini qo'shsin. Mayli, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. Jang qilar er yigitlar, g'ayratli sher yigitlar, din bo'lsin der yigitlar, bo'lsa iymon. Allohga ahdi bo'lar, ham jiddu jahdi bo'lar, jannatda taxti bo'lar, bo'lsa iymon. jang qilar er, er yigitlar er yigitlar er yigitlar er yigitlar Jahonda nima gap? qisqa satrlarda. Afg'oniston Afg'oniston poytaxtida ikkita portlash ro'y berdi. Biri shu yil bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan saylovoldi prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygan Murtad Abdullo Abdulloga, ikkinchisi shiyalarning Ismoiliya firqasi masjidiga bo'ldi. Birinchi portlashda har doimgidek faqat eshik oldidagi qorovul o'lgan. Surabi mintaqasidagi ikkinchi portlashda Abdulloh Abdullo o'zining 3 ta tan soqchisidan ayrilgan. Afg'onistonning Tog'ob o'lkasi volisidagi harbiy bazada Amerika Qo'shma Shtatlarining askarlari va afg'on askarlari o'rtasida katta kelishmovchilik chiqib, natijada kelishmovchilik qonli to'qnashuvga aylanib ketdi. Oqibatda AQSh askarlaridan 8 tasi o'ldirildi. Afg'on askarlaridan esa 11 tasi o'ldirildi. Har ikki tarafning ham og'ir texnikalariga shikast yetgan. Oxir oqibat AQSh askarlari o'zlarining afg'on shogirdlarini bazadan quvib haydagan. qishloqlarga qochib panalagan afg'on murtatlarini AQSh harbiylari tayyora va vertolyotlar bilan o'qqa tutgan. Murtatlarni himoyasiga olgan xalqlardan 19 tasi o'lgan. Pokiston Muhammad qaboilda shu qaboilning amiri Umar Xolid Xurosoniy Pokiston murtatlaridan naqd 23 tasini asir olib, ularni o'ldirdi. Bunga sabab esa avvalroq Pokiston murtad hukumatı sulh sabab chiqib ketishi ehtimoli bo'lgan Tolib mujohidlardan yuzlabini qamoqda qiynoqqa solib qatl qilgani bo'lgan. Murtadlarning qo'lga tushgan asirlari o'ldirilgach, Umar Xurosoniy biz bu Pokiston murtadlaridan qo'rqmaymiz, qonga qon bilan javob berildi deb hukumatga murojaat qildi. Pokistonning poytaxti Islombarbod shahrida ikki muslima qizlar fidoilik qilib, hukumat boshliqlarini sarosimga solib qo'ydilar. Portlashdagi talofatlar aytilmagan bo'lsa-da, dunyoga mashhur bo'lib ketgan ayollarning Dol masjid madrasasi imomi Mavlaviy ustoz Abdulaziz hukumatga musohaba berib shunday dedi. Biz Pokistonga shuni aytamizki, hukumat yo shariatni qabul qiladi, yo bizning navbatdagi fidoilarimizni qabul qiladi. Men shuni yana eslatamanki, bu ikki qizdan tashqari yana 498 ta fidoi qizlarimiz o'zlarining navbatlarini kutib turibdilar, deb ta'kidladi ustoz Abdulaziz. Chorshanba kechasi soat 23:50 da Shimoliy Vaziriston mintaqasida havoda yana F-16 rusumli tayyoralar kelib, ba'zi yerlar va uylarni bombaladi. Bu safargi bomba bo'ronda hech kim talofat ko'rmadi, alhamdulillah. Pokistonning Peshawar shahrida Darai Adam Hill mintaqasida Pokiston armiyasi mujohidlar tomonidan pistirmaga uchradi. Natijada bir katta mayyor o'lib, yana 5 ta askar yarador bo'ldi. Isroilga tegishli harbiy vertolyot Sudan davlatida shu yerdagi nasroniylarga insonparvarlik yordamini berish uchun kelayotganda yerga qulab tushdi. Natijada 2 isroillik o'lgan, yana 3 tasi yarador bo'lgan. Livan poytaxti Beyrutda Iron elchixonasi madaniyat markazi oldida ikkita katta portlash ro'y berdi. Natijada 10 ta rofizi shiyalar o'lib, 120 ga yaqini turli darajada tan jarohatini oldi. Misrning Sino yarim orolida Janubiy Koreya fuqarolari avtobusda mamlakat bo'ylab sayrga chiqqanlarida sayohatchilar avtobuslari bilan birga mujohidlar ko'mgan minaga tushib portladilar. Portlash oqibatida 18 ta koreyslardan 5 tasi o'lib, 13 tasi yarador bo'lgan. Ukraina poytaxti Kiyevda davom etayotgan kelishmovchiliklar hamon davom etmoqda. Kuni kecha bo'lgan to'qnashuvlarda kamida 30 ta o'lib, 200 dan ortiq namoyishchilar turli darajada tan jarohatini oldilar. Bu borada Ukraina prezidenti mazkur kelishmovchiliklarning asosiy sababchilari deb AQShni ko'rsatmoqda. Qadrli dindoshlar, Alloh taolo siz va bizni din uchun, Alloh va rasuli uchun jonini fido aylaydiganlardan qilsin va ko'zlagan ezgu niyat maqsadlarimizga yetkazsin. Dunyo yu oxiratda xayr va barakotni bersin. Dasturimiz nihoyasi tomon ketib borar ekan, barchangizga mustahkam iymon, xayrli oqibat tilaymiz. Yana sizlar bilan kelasi dasturimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا